우리 놀라운 스피커가 이번, 이번 주에 계신데 and an amazing God to discover this week. 어, 또 허- 놀라운 하나님이 그것을 밝혀주신 하나님이 또 있으십니다. All right, I'm gonna invite Terry up here to introduce our speaker. 어, 테리가 소개해 주실 거예요. So this week's speakers is David Gava. 이번 주 스피커는 데이빗 가바시고요. I have known David for maybe four or five years now. 어, 4, 5년 알고 알아왔습니다. We met in Sweden. 어, 스웨덴에서 만났고 Um, he's married to a beautiful Swedish lady with two adorable kids. 아, 어, 스웨덴 아내분이랑 결혼하셨고 아름다운 두 아이가 있습니다. And he has also pioneered the School of the Kingdom. 어, School of Kingdom에 어, 개척하신 분이십니다. He is an amazing speaker, but also he's such a good friend to me. 어, 놀라운 스피커와 동시에 저에게 너무나 좋은 친구입니다. I see him as my spiritual mentor. 어, 저의 영적인 멘토와 같으신 분이에요. And he believed so much in me. It really transformed my life. So 어. I'm forever thankful. To 어, David. 저를 믿어주셔서 제가 변화되는데 너무나 큰 도움이 되시, 되신 분입니다. He's very sensitive to the Holy Spirit. 성령님의 어, 대단히 민감하신 분이시고요. And his stories are mind-blowing. His testimonies are amazing. 그의 간증과 그의 이야기는 정말 너무나 놀라운 이야기들입니다. So it's going to be an amazing week for you guys. Every morning just come with a lot of expectations. God is going to speak through David. 어, 이번 주 정말로 놀라운 시간이 될 거고요. 오늘 아, 매일 아침에 올 때마다 많은 기대를 가지고 오셔도 좋습니다. So David, can you come up? awesome. So good. Happy Monday, David. <laughs> and, <laughs> and we love to pray for you before we start. Yeah. Okay. Dear God, thank you so much for David. Thank you that he's here. Thank you for what a blessing and privilege it is to have awesome, amazing speakers who are sensitive to your Holy Spirit. I pray, Lord, that as we learn about hearing the voice of God, that um, you would really speak to David and that through that you would speak to us. I pray, Lord, for your anointing on him during this time. Whatever you want him to say, Lord, help him to say it. Um, whatever it is, I pray, Lord, that through this time we would really learn to hear your voice and that we would hear it clearly. I pray that your Holy Spirit Spirit would be very present in this room through all of this week, and that whatever you want us to hear, that you would help us to hear it, Lord, that you would also give us a sensitivity to your Holy Spirit. And I pray for David, Lord, that you would keep him safe and healthy um, so that he can continue speaking. Thank you so much that he's here. In Jesus' name, amen. Cool. Thank you. It's a joy and honor to be here. 여러분과 함께할 수 있어서 기쁨이고 영광입니다. So humbled by your kind invitation. 여러분이 초청해 주셔서 너무 감사하고. And so looking forward to serve you all. 그리고 여러분과 함께 하는 것에 대해서 굉장히 기대가 됩니다. And I'm excited to see what the Lord might say to us this week. 그리고 이번 주 한 주간 동안에 하나님 어떤 말씀하실지에 대해서 기대가 됩니다. I came in this morning around 2 a.m. from Sweden. 예, 그래서 새벽 2시에 어, 스웨덴에서 도착했어요. With a couple of delays in uh, in Denver, but I'm glad to be here. 그래서 덴버에서 몇 번 연착이 돼 가지고 좀 늦게 도착했습니다. And I know this is your second week. 예, 여러분의 두, 이제 둘째 주간이죠. So I won't hold back on you. 예, 그래서 제가 마음껏 여러분에게 사역하겠습니다. Because you guys are paying so much to come and do your DTS. 여러분 DTS 하기 위해서 많은 돈을 드셔 들었죠. If you knew how much I paid for my DTS. 여러분 제 DTS를 위해서 얼마나 냈는지 아세요? And what I got out of my DTS. 그리고 DTS를 통해서 얻은 것들을 in 아신다면 such, In such a way when I went back home my mama said everyone this family has to go and do a DTS. 그래서 제가 집으로 돌아갔을 때 저를 보는 모든 사람들이 아뭐다 DTS 받아야겠다라고 다들 얘기했어요. You know um, a day before our graduation. 졸업식 하루 전날에 as students we felt so bad because I mean what weird had got and what we had paid. 왜냐면 학생들로서 우리가 어, 낸 돈과 우리가 받은 거를 비교했을 때 we paid less more than what we got. 우리가 받은 거에 비하면 낸 돈은 그렇게 크지 않았어요. And since you guys are paying a lot, I will serve you with all my heart. 근데 여러분이 많은 돈을 들였으니까 제가 온 마음을 다해서 여러분을 섬기겠습니다. And I know we are we all come from different cultures, different uh, I mean I mean uh, yeah, we different nationalities, different cultures. 다른 나라와 다른 문화에서 저희가 왔죠. And different denominations. 그리고 다른 교파에서 왔어요. I love that about YWAM. 그게 YM에서 제가 가장 좋아하는 것입니다. But this week we're just gonna focus on hearing God's voice. 근데 오늘 이번 한 주간은 하나님 음성을 듣는 것에 저희가 초점을 One of 맞출 the 거예요. topics I'm very passionate for. 제가 굉장히 열정을 가지고 가르치는 강의입니다. Because everything comes out of intimacy with Jesus. 왜냐면 모든 것이 예수님과의 친밀함에서 나오기 때문에. And then out of the overflow with the intimate of Jesus, then we go out to the nations. 그리고 하나님과의 그 친밀함이 흘러 넘치고 나서 우리가 열방으로 나가는 거죠. But before I go any further Then let us pray. 근데 우리가 더 진행하기 전에 기도하겠습니다. Father, I thank you for this week. 하나님 이 한 주간으로 인해서 감사드립니다. Thank you for the honor and the privilege it is to be here. 주님께서 우리가 이 자리에 올 수 있게끔 해주신 그 특권으로 인해서 감사드립니다. I dedicate this week unto you. 이 주간을 주님 앞에 올려드립니다. Lord, for your word says, "He that has an ear to hear, let him hear what the Spirit says." 어, 들을 귀가 있는 자는 들을지어다라고 말씀하신 것처럼 듣게 하여 주십시오. I confess it's never about me, it's all about about you. 하나님 나에 대한 것이 아니라 주님에 대한 것입니다. So in all honor and all praise I give it all unto you. 그래서 하나님 모든 영광과 찬양을 주님 앞에 올려드립니다. Would you open our our hearts to receive that which you want to teach us? 하나님 주님께서 가르치고자 하는 것을 받을 수 있도록 우리의 마음을 열어주십시오. In Jesus' name. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. Amen. Okay. First and foremost, I want to thank you all for hearing the voice of God, 자, 첫 번째로 주- 여러분 모두가 하나님의 음성을 들으신 것에 대해서 감사를 드립니다. to coming here to do your DTS. 여러분이 이곳에 DTS를 하러 오신 것에 대해서 And I thank you for your obedience to saying yes, 그리고 주님께서 말씀하신 것에 대해서 여러분이 yes를 순종하셨죠. Even if you really didn't know what you're saying yes to. 여러분이 어 이게 뭔지에 대해서 내가 뭐에 대해서 yes하는지 모르는 상태에서 왔어요. But my prayer is I pray that the Father will be able to meet each and every one of you where you are at. 근데 제 기도는 여러분이 있는 곳에서 하나님이 여러분을 직접 만나 주시는 것이 기도입니다. And he begins to reveal himself more and more unto you. 그리고 하나님이 하나님 자신을 여러분에게 더 밝혀 드리실 거예요. So that you may get to know him. 자 여러분 여러분이 하나님을 만날 수 어, 알아갈 수 있도록 Okay, cool. Okay, where you all from? 여러분 다들 어디서 오셨어요? Okay, we start with the from the states. Who's from the states? 자, Who's 미국에서 from this 오신 nation? 분들, Wow, cool, cool. Anyone from Canada? 캐나다에서 오신 분, Canadians are in the house. That's that's great. You represent well. Anyone from Europe? 유럽에서 오신 분들 Whereabouts in Europe are you from? 어디서요? S- Which part of Switzerland? Okay, yeah. 예, Which part of the German 스위스 part? 독일권에서 Okay, cool. 바질 I 근처에서 lived in 왔습니다. Switzerland before. 전에 저도 스위스에서 살았어요. From the UK. Okay, which part of the UK? 영국에서 왔고요. London. 런던에서 왔습니다. Oh, great city. Okay. Anyone from Australia? 호주에서 오신 분, Whereabouts in Australia are you from? 예, Okay, 펄스에서 왔고요. cool. Nice and warm up there. 예, 따뜻한 곳이죠. And we have met. Okay. 예, 줄리는 전에 만났습니다. From Asia. 아시아에서 오신 분, Eh, Okay. South Korea? 한국에서 오신 분, Okay. Any any Asian country besides South 다른 Korea 아시아권 있나요? represented? Okay, Taiwan. 예, 대만에서 Cool. Cool. Um, which are South America? 예, 남미에서 오신 분 있나요? Brazil? 예, 브라질에서 Brazil. 왔어요. Brazil. Viva Brazil. So cool. So cool. Okay. Have I left anyone? 어, 빠뜨린 분 있나요? Kiwi. 뉴질랜드 Which part of New Zealand are you from? Auckland. 오클랜드에서 Nice 왔어요. city. 좋은 도시죠. Okay, anyone? 또 I don't want to 놓친 leave 나라 anyone 있나요? behind. Anyone? Okay, so, so he- here's the thing. I don't know anything about you. 저 여러분에 대해서 하나도 몰라요. Besides the nations that you said you come from. 여러분이 온 나라만 제가 들었죠 이제. And your leaders have not told me anything about you. 그리고 여러분의 리더들도 여러분에 대해서 얘기해 준 게 없어요. So just in case I might just sharing what I'm hearing for you. 그래서 만약에 성령님이 저에게 말씀하셔서 하셔서 제가 나눌 Sometimes 때. Sometimes there can be this thing. Oh, did the leaders tell him? 그래서 어떤 경우에는 사람들이 어 리더가 말해서 이 사람이 이렇게 얘기하나라고 생각해요. 있어요. I've learned to Google on the Lord from a very young age. 근데 어렸을 때부터 하나님이 주신 구글 검색을 제가 and, 잘 and God 사용하고 있습니다. So well. 하나님이 음성을 들려주셔서 제가 나누는 거예요. I love this topic on hearing God's voice. 저는 하나님 음성을 듣는 것에 대해서 너무 Because 좋아합니다. There's something unique and different about it. 왜냐하면 각자 이렇게 특별하게 들어요. You know when God begins to speak to you. 하나님이 여러분에게 말씀하기 시작할 때. It brings freedom, hope, and encouragement. 여러분에게 자유와 소망과 위로와 그리고 격려를 가져다 줍니다. I mean it's so sad that even in the body of Christ today we don't teach on hearing God's voice. 그리스도의 몸 안에서 하나님의 음성을 듣는 법에 대해서 가르치지 않는 것이 슬프죠. This is a topic I desire that many people get to know. 그래서 많은 사람들이 이 강의를 꼭 들었으면 좋겠어요. That I desire that many people get to teach. 그리고 많은 사람들이 이 강의를 직접 가르쳤으면 좋겠어요. Because I'm very passionate about hearing God's voice. 왜냐면 하나님의 음성을 듣는 것에 대해서 너무 열정을 가지고 있기 때문에. That every child of God should be able to hear God's voice. 모든 하나님의 자녀가 하나님의 음성을 들을 수 Every 있어야 child 합니다. of God should be able to hear God's 모든 voice. 하나님의 자녀들이 하나님의 음성을 들을 수 있어야 돼요. I tell people if you do a DTS and finish your DTS without being able to hear God's voice, 그래서 여러분이 DTS를 했고 졸업했는데도 하나님의 음성을 못 듣는다. you should get your money back. 그러면 여러분 돈을 환불 받으셔야 돼요. You should get your money back. 여러분 돈을 환불 받으셔야 But 합니다. before you get your money back, we'll have to 근데- ask the Lord, why can't you hear His voice? 근데 환불을 받기 전에 여러분이 꼭 물어봐야 되는 게왜못 듣는지. Because it's such a joy to be able to hear the voice of the Father. 왜냐면 아버지의 음성을 듣는 것이 얼마나 큰 기쁨인지 모르겠어요. And the Father speaks and he speaks so well. 한 아버지는 말씀하시고 너무 잘 말씀해 주세요. Let me introduce you to my family. 제 가족을 먼저 소개하겠습니다. This is my lovely tribe. 예, 저희 종족이에요. beautiful wife. We've been married for 11 years. 11년 동안 저희 결혼했습니다. 저희 We, 아름다운 아내와 met, we 함께 met in Australia. 호주에서 만났어요. The Lord opened my eyes to see. 그래서 저희 눈을 하나님이 열어 I liked 주셨어요. what I saw, 예, 그래서 제가 본 것을 제가 and I'm 좋아했어요. grateful to what I saw. 그리고 너무 감사했습니다. And her name is Ingela. 잉글라이고요. 이름은 We have been serving the Lord together 하나님을 함께 섬기고 있습니다. for about 14 years. 14년을 저희가 사역자로서 살고 But 있어요. 11 years is, is a as a family. 근데 가족으로서는 11년을 함께 섬기고 있어요. We have two beautiful kids. 그래서 두 명의 아름다운 자녀들을 가지고 있고. Gabriela and Samuel. 가브리엘라와 사무엘입니다. Samuel is 5 years old. 사무엘은 지금 5살이고요. And Gabriela she's 7 years old. 그리고 가브리엘라는 7살이에요. Wow. She's beautiful. 너무 아름답죠. And he's very handsome. 그리고 굉장히 잘생겼어요. And people ask me, are these your kids? 사람들이 물어봐요. 어, 당신의 아이들이냐고. How come your daughters got blue eyes. 보이딸이 파란색 눈을 가지고 and 있어요. blonde hair. 그리고 머리는 금발이고. And you are dark in complexion. 그리고 당신은 How does that work out? 그게 어떻게 된 거예요? And I just tell people. 네, 제가 말씀드리죠. This is the effect of global warming. 지구 온난화 때문에 일어난 일이라는 I love my kids. 제 아이들을 너무 사랑해요. They love Jesus. 그들은 예수님을 so 사랑합니다. Passionate for God. 아주 하나님에 대해서 열정을 가지고 있어요. Gabriella, 가브리엘라는 two weeks after she was born, 어, 태어나고 1, 2주일 후에 we woke up one morning 그래서 하루 아침 이제 일어났는데 and her whole skin was yellow in complexion. 피부가 다 이제 황색 빛깔이었어요. And we prayed. 그래서 저희가 기도했죠. We kind we kind of strongly felt like like it was a sickness, like a spirit of death that had come upon her. 근데 죽음의 영이 이 딸을 덮고 있다라는 게 느껴졌어요. And we rebuked the spirit of death. 그래서 죽음의 영을 저희가 대적했습니다. To the hospital. 그래서 병원에 데려갔어요. The doctors did some, I mean, a lot of tests. 그래서 어, 의사들이 다 검사를 했고요. And they told us that she has meningitis. 근데 어, meningitis라는 질병을 가지고 있다라는 거예요. And they told us that if if she is going to survive, 근데 이 딸이 살아남기 위해서는 most likely she won't be able to hear. 근데 살아남을지라도 어, 듣지 못할 거라고 most likely she won't be able to speak. 그리고 말을 못할 거라고 얘기했어요. And most likely she won't be able to see. 그리고 보지도 못할 거라고. And she was only two weeks old. 근데 2주밖에 안 된 거예요, 아기가. That's when you gotta really hear what the voice of God is saying to you. 근데 그때 여러분 꼭 하나님 음성을 먼저 들으셔야 돼요. So we prayed and prayed and prayed. 그래서 저희가 기도하고 기도하고 기도했습니다. And stood in the gap. 그리고 그 어, 벌어진 틈 사이에서 저희가 And I'm so grateful to God that God, I mean, preserved her life. 그리고 하나님이 이 딸의 생명을 보존시켜 주신, 주신 것에 대해서 She 감사드려요. sees so well. 너무 잘 보고 있어요. She hears so well. 너무 잘 듣고 있고. In such a way, be, when the phone rings before you even pick up the phone, 예, 그래서 전화벨이 울리기도 전에 전화 소리를 she will 듣습니다. tell you who is calling. 그래서 우리가 전화 Before you 소리를 pick up 듣기도 the 전에 phone. 누가 전화하고 있는지를 얘기해 줘요. From a very 딸이. young age of two and a half years old, 예, 그래서 두 살 반부터 she would spend about 45 minutes of I mean I mean uh, of quiet time by herself. 45분 동안 혼자서 이렇게 하나님을 묵상하는 시간을 가졌어요. I led to the Lord at the age of 2 years old. 두살 때 제가 딸을 영접기도 시켰습니다. Like, Do you want to receive Jesus Christ? 예수님을 구주로 영접하고 싶어? Yes, Daddy. 네, 아빠. Went through the prayer. 그래서 같이 기도했어요. pray for the baptism of the Holy Spirit. 그리고 성령 세례를 위해서 기도했어요. And we can actually just begin to flow as the Holy Spirit led in a new time. 그리고 일주일이 지나고 난 다음에 성령이 인도하신 대로 그냥 흘러갔어요, 딸이. And her level is seeing is just so unreal. 예, 그리고 딸이 보고 있는 것이 그 수준이 얼마나 깊은지. I usually I usually travel with my family. 그래서 제가 가족과 함께 여행을 많이 하는데. But since my kids started school. 네, 아이들이 이제 학교를 시작하고 나서부터는. We are traveling less. 그래서 어, 가족으로서 여행하는 게 좀 줄었어요. We when she was in daycare. 네, 이제 유아원을 다녔을 때는 or kindergarten. 아니면 유치원. She would like, Daddy, I don't want to go to kindergarten. I want to travel with you. 나 아빠 저 유치원 가기 싫고 아빠랑 같이 여행하고 싶어요. You do the teaching, I do the ministry. 자, 아빠가 가르치고 제가 기도해 줄게요, 사람들. Three years old. 세살 때 그렇게 얘기하는 거예요. But I only started traveling with her when she was five. 근데 이제 다섯 살이 되고 나서는 Just 여행을 많이 못. You, me, and Daddy, let's team up. Let's travel to the nations. 내 딸은 아빠 우리가 같이 팀을 만들어서 같이 여행 열방을 다녀요. Because they don't teach me much in daycare. 왜냐면 유아원에서 가르치는 게 별로 없어요. One day, um, one day we When she was in daycare, 자, 하루는 유아원에서 the teacher saw that she wasn't so well. She was a little bit sad. 자, 교사가 그 딸이 슬픈 것을 봤어요. So the teacher came to her and said, Gabriela, are you alright? 자, 그, 가브리엘라 괜찮아? 라고 선생님 물어봤어요. She says, No, I'll be okay. 어, 저 괜찮을 거예요. Is there anything we can do? 우리가 뭐 도와줄 거 있어? She says, No, I'll, I'll, I'll go in my bag and get my Bible and encourage myself in the Lord. 아니요, 그냥 가방에 있는 성경책 꺼내서 제가 스스로 이렇게 제 자신을 위로 three and a half years old. 세살 반 때 그렇게 했습니다. I will encourage myself in the Lord. 그냥 하나님 안에서 제 스스로 위로할게요. I, I ain't got no time for self pity. 그래서 자기 연민에 안 빠질 거예요 저는. Because I know who I am in Christ. 왜냐면 그리스도 안에서 내가 누군지를 내가 알기 My 때문에. My feelings might be real, but they are not always right. 그래서 나의 감정은 진짜이지만 어, 현실 어, 실제는 아닙니다. And I'm not led by my emotions or my feelings. I'm led by the voice of the Father. 그래서 나의 감정에 이끌림 받는 것이 아니라 저는 하나님의 음성대로 이끌 이끌림 받을 거예요. I love even going shopping with her. 그래서 같이 쇼핑 가는 것도 너무 좋아요. Grocery shopping. 그래서 같이 이제 그 어, 음식물 사러 가요. And that's how we do evangelism. 그래서 그때 저희가 전도합니다. She's, cause she always goes to the candy department first. 그래서 항상 먼저 사탕을 이제 사러 가죠, 딸은. Even if she's in the shop. 근데 가게 안에서도. She'll be like, Daddy, so what is that thing behind that lady's back? 근데 아빠 저 어, 아줌마 뒤에 있는 게 저 뭐예요? And I'm like, okay, okay, I see that you see well. 어 그래 네가 영 안으로 네, 뭐가 뭘 보고 있구나. And I have to tell it in simple English. 그래서 제가 그냥 이렇게 영어를 설명을 This 해줘야 돼요. Is But the lady she's suffering. Can't we do something about it? 근데 아줌마가 지금 고통당하고 있잖아요. 우리가 도와줘야 되는 거 아니에요? I was like not in a public setting, in a private we can do it. 아니 우리가 가게 안에서 그러면 안 되고 이제 따로 이렇게 둘이 But she's a worshipper. 1대1로 해야 돼요. She spends so much time with the Father. 근데 아빠 이 아줌마는 하나님을 찬양하면서 아버지 시간을 많이 보내요. She'll be like, Daddy, teach me about the kingdom of God. 아, 아빠 하나님의 왕국에 대해서 가르쳐 주세요. Teach me about prayer. 그리고 기도에 대해서 가르쳐 주세요. Teach me about hearing God's voice. 하나님의 음성을 듣는 것에 대해서 like, 가르쳐 주세요. You're only three years old, girl. 너 지금 세 살밖에 안 됐어. But she's so open and I just began to teach her. 그래서 너무 마음이 열려 있어서 제가 많이 가르쳐 줬어요. And she just loves the father. 근데 아버지를 너무 사랑합니다. And she loves worship. 그리고 예배하는 것을 너무 사랑해요. And my son Samuel. 그래서 제 아들 사무엘은 He is the evangelist of the house. 저 사무엘이 저희 가족의 전도자입니다. He is a loud kid. 굉장히 목소리가 so 커요. So passionate for God. 하나님에 대해서 열정이 많습니다. He is the one that takes all the pots in the house. 예, 그래서 모든 냄비를 꺼내다가 And beats them for the glory of God. 하나님의 영광을 위해서 다 냄비를 칩니다. Because he loves his beats. 예, 그 비트를 너무 좋아하기 때문에. But I, I love my family. 제 가족을 너무 사랑해요. And so hard to be away from them. 떨어지는 것이 굉장히 어려워요. I'm just so grateful to God for them. 근데 하나님께 얼마나 감사한지 They're so precious. 너무 소중합니다. So precious. 너무 소중해요. Love these kids. 예, 너무너무 사랑합니다. And it's a joy that they love God. 그리고 그들이 하나님을 사랑하는 것이 얼마나 큰 You know, with my son Samuel, y o u be like, oh, you are handsome. 그래서 만약에 누가 어, 너 너무 잘생겼다고 아들에게 얘기해 주면 Oh, this is who you are in God. 그래서 어, 너 하나님 안에서 이런 사람이야. Instead of saying thank you, he says, I know know. 그래서 어, 감사합니다로 얘기하는 게 아니라 어, son, 알고 있어요. You have to be polite to people. 가르쳐 주자. 아들아 좀 사람들에게 Say, 예의를 갖춰야 돼. But I know who I am, daddy. 근데 아빠 제가 누군지 잘 알아요. Because he has learned to spend time with his father. 왜냐면 아버지와 함께 시간 보내는 것을 아들이 배웠기 때문에. Cool. Wow. Okay. Who has had any teaching in terms of hearing God's voice? 하나님의 음성을 듣는 것에 대해서 강의를 들으신 분. Who has had any teaching before? 예, 저 전에 강의를 들으신 분. Okay, some of you, part of you, okay, and then I know where to start with you guys. 예, 그래서 여러분 어, 어디서부터 이제 시작해야 될지 알, 알겠어요. Okay. Yes. I don't know what time it is. My body is telling me it's like 10 p.m. sleeping time in my yeah, my spirit is saying it's time to teach. 제 몸은 저녁 10시고 제 영은 너 지금 가르쳐야 돼라고 얘기하고 있습니다. What's our motto is YWAM. What's our motto? YWAM's 네, 그래서 YM의 모토가 뭐죠? To know God and to make Him known. 그래서 하나님을 알고 하나님을 알리자는 거죠. It's hard to make him known when we don't know him. 근데 하나님을 모르면 자기가 그분을 알리는 것이 힘들죠. To try and to, to try and go and make him known without knowing him will misrepresent him. 그래서 하나님을 제대로 알지 못한 상태에서 하나님에 대해서 나누면 우리 하나님을 잘못 보입니다. And many of the times God has been misrepresented. 그리고 많은 경우 하나님을 사람들이 잘못 대표하고 있어요. So what a joy and honor and a privilege that we can be here that we can know God. 근데 우리가 여기서 하나님을 알아가는 것이 얼마나 큰 특권입니까? It's such a joy to know God. 하나님 알아가는 것이 굉장히 큰 기쁨이에요. To know God and to make Him known. 하나님을 알고 그분을 알리는 것. How did this journey start for me? 그래서 저는 이 여정을 어떻게 시작했냐면요. How did I come into YWAM? 제가 어떻게 YWAM에 들어왔냐면요. On the 28th of December 1997. 예, 그래서 I was 97년도 12월에 I was I was having my devotion or quiet time or quality time. 그래서 제가 하나님과 이제 묵상 시, 시간을 가지고 있었어요. And I felt the Lord say go do a DTS. 네, 그때 하나님 저에게 DTS를 받으라는 거예요. I didn't know what a DTS was. 저는 DTS가 뭔지 몰랐어요. 29th of December go do a DTS. 근데 12월 29일에 하나님이 DTS를 받으라고 말씀하셨어요. Do you know what a DTS was? 네, DTS가 뭔지 몰랐어요. 29th of December go do a DTS. 네, 12월 29일에 DTS를 받으라고 I'm like, Father, what is this thing called a DTS? 자, 아버지 이 DTS가 뭐예요? I didn't know what a DTS was. 저는 DTS가 뭔지 몰랐어요. I went to my youth leader. 자, 제 이제 그 전도사님에게 가서 Pilani and I said, Bro, I've been hearing these initials DTS. 그래서 계속 하나님이 DTS 말씀하시는데 뭔지 Do 모르겠어요. you by any chance know what it means or 혹시 뭔지 what it 아세요? is? 혹시 뭔지 아세요? And then he says, I mean, if it will If it is what I know, it stands for discipleship training school. 자, 내가 아는 거라면 예수 제자 훈련 학교다. And I also felt the father say everything that I was involved in. 그리고 아버지가 내가 지금 관련되고 있는 모든 것들에 대해서 playing soccer professionally. 예, 그래서 지금 어, 축구 선수 프로 선수였어요. Studying systems analysis in computer engineering. 그리고 컴퓨터 엔지니어링 전공하고 있었고. And also a Had a family, I mean, had a business. 그리고 이제 개인 사업도 가지고 있었어요. The father says, "I want you to give up everything you're involved and let's go do a DTS." 근데 아버지가 그 모든 것을 네가 다 내려놓고 이제는 DTS 받으러 가라라고 말했어요. So I went to my mom. 그래서 제가 엄마한테 갔어요. Mom, I gotta go do a DTS. 그래서 엄마, 저 DTS 하러 가야 돼요. What's a DTS? 그래서 DTS가 뭐니? I don't know. 어, 저도 몰라요. Mama looked at me like son. 근데 엄마가 저를 보면서 아들아. Are you okay? 너, 너 괜찮니? The next day I came to mom. Mom, I gotta go do a DTS. 그 다음 날에도 엄마 저 DTS 받으러 가야 돼요. What's a DTS? 저 DTS가 뭐니? I don't know. 어, 몰라요. How much do you get paid? 어, 돈 얼마나 버는데? I don't know. 어, 저도 몰라요. Long story short, 그래서 요약해서 말씀드리자면 on the 17th of January 2008, 예, 그래서 어, 2008년도 1월 달에 I felt strongly in my heart to go do a GTS. 예, 그래서 d t s 를 받으러 가야겠다고 강하게 어, 마음을 받았어요. Left everything that I was involved in. 그래서 모든 것을 제가 이제 Traveled t h e train all night. 예, 그래서 밤새 이제 기차를 타서 I didn't apply for my DTS. 그래서 저는 GTS에 원서를 낸 적이 없어요. We didn't have, I mean, internet 왜냐면 그때는 인터넷이 없었어요. and telephones in Africa don't work. 그리고 아프리카에는 전화 그 통신이 잘 안 돼요. All I had was a PO, PO box address That's all I had. 그래서 저에게는 그냥 주소 하나밖에 없었어요. Travel, traveled with the train all night. 그래서 밤새 기차를 타서 Arrived in this city that I'd never been before. 그리고 한 번도 가보지 못한 도시에 제가 Got out of the 도착했어요. train with my two bags. 그리고 가방 두 개를 가지고 기차에서 I'm like, 내렸어요. Lord, now I'm here. Where then? 주님, 제가 여기 왔으니 다음은 어디로 가요? Show me where to go because I, I don't know where to go. 그래서 하나님 제가 어디로 가야 되는지 모르니까 하나님 보여주세요. And then I heard, I mean, through the intercom, David from Harare, may you please come to the information center. 근데 갑자기 방송실에서 데이빗 어, 이 방송실로 오세요. Me being me, I was like, nah, definitely not. That can't be me. 그래서 제가 생각했죠. 어, 그건 내가 아닐 거야. Until everyone left the platform and I was still at the platform by myself. 근데 모든 사람들이 이제 그 어, 뭐지 기차역을 떠나 왔는데 Then eventually went to the information center. 그래서 제가 어, 나라는 걸 알고 갔어요. Hi, my name is David and I'm from Harare. 그래서 a RR에서 a e 온 제가 데이빗인데요. And says, yeah, the national base director of youth t h mission is gonna come and pick you up. 어 그래서 베이스 리더가 지금 당신 픽업하러 온대요. I was like, what? 네. Then base director of YWAM is going to come and pick you up. YM의 베이스 다이렉터가 당신을 픽업하러 온대요. I was like, I didn't apply for a DTS. How did they know that I was coming on this train? DT에서 내가 지원한 적도 없는데 내가 이 기차를 타고 올지 이- 이 리더는 어떻게 The best 알았지? director came and picked me up at 11 a.m. 근데 베이스 리더가 11시에 저를 Arrived at the 픽업하러 왔어요. base. 그리고 제가 베이스에 They gave me an 도착했습니다. application form, 그때 저에게 원서를 줬어요. filled the application form, 그래서 제가 원서를 썼습니다. and I got accepted on the spot. 그리고 그 자리에서 합격받았어요. And my DTS, they started the next day. 그리고 그 다음날 DTS가 They 시작되었습니다. had been praying for 14 students. 그래서 이제 스태프들은 14명의 학생들을 놓고 기도했어요. All the 13 the 13 students had arrived on the 10th of January. 그리고 1월 10일에 13명의 학생들이 다 도착했어요. So they were praying as to who the 14th student was. 그래서 14번째 학생이 누군지를 놓고 기도하고 있는데 And they were praying that the Lord will intervene in his or her life. 그래서 하나님이 그 어, 사람의 삶에 개입하시도록 계속 스태프들이 기도했어요. So through time of prayer and intercession. 그래서 기도하고 중보기도하면서 I'm going to teach you about prayer prayer this week. 자, 이번 주에 기도에 대해서도 여러분에게 Because many people are bored in, in intercession and prayer. 왜냐면 많은 사람들이 중보 기도를 지루하게 생각해요. Prayer is so exciting. 근데 기도는 너무 흥분되는 거예요. Because when you partner up with God. 왜냐면 하나님과 여러분이 파트너를 And you begin to hear the voice of the Father. 그리고 아버지의 음성을 듣기 시작하면 It makes intercession so exciting. 그, 그때 중보 기도가 굉장히 이제 흥분되는 My grandmama used to wake me up at 3 a.m. every morning when I was 7 years old. 제가 7살 때 제 할머니는 새벽 3시마다 저를 깨웠어요. And say let's pray. 그리고 같이 기도하자. Can you imagine waking up a 7-year-old child at 3 a.m. 7살 된 아이를 새벽 3시에 깨운다고 한번 생각해 보세요. And say let's pray. 그리고 기도하자라고 That's, 얘기하는 거를. In in our generation it be called child abuse. 그래서 우리 세대는 그거를 아동 학대라고 얘기할지도 몰라요. But there's something unique about prayer. 근데 기도에 대해서 굉장히 특별한 것이 있습니다. Okay. We'll get there in the next few days. 예, 그래서 다가오는 며칠 동안 제가 So God accepted. 제가 because 합격받았어요. they, they had been praying 왜냐면 스태프들이 기도하고 and 있었어요. God clearly spoke to them 그리고 하나님 그들에게 as to who the 말씀하셨습니다. person was, 그 사람이 누군지에 대해서 when the person was coming, 그리고 그 사람이 어디에서부터 and the 오는지 person's name. 그리고 그 사람의 이름에 Because I 대해서 love God. 근데 제가 하나님을 사랑하기 God is 때문에 so specific. 하나님 굉장히 구체적인 So, 분이십니다. so specific. 너무 구체적인 분이세요. That when you begin to hear the voice of the Father, 제가 여러분이 하나님의 음성을 듣기 it, 시작하면 it causes the deep trust in you and towards God. 그럴 때 하나님이 하나님을 향한 깊은 신뢰가 더 생길 요 그리고 더 하나님을 신뢰하게 됩니다. 그리고 하나님을 의지하게 돼요. 그래서 우리는 이해를 여러분이 붙잡는 것이 아니라 하나님을 신뢰하셔야 합니다. 그리고 우리가 하나님을 알아가면 하나님이 여러분의 여정을 더 이제 신나게 만들 거예요. 제 DTS가 너무 인텐스해서 어 가방을 싸들고 집에 가고 싶었을. We used to start every day at 5:30. 그래서 저희는 날마다 새벽 5시 반에 시작했어요. 5:30 in the morning. 예, 새벽 5시 It 반. was like an intense spiritual boot camp for six months. 예, 그래서 마치 6개월 동안 극기 훈련 받는 것 같았어요. but it was so intense. But God did amazing things in and through our lives. 근 하나님은 그 시간들을 통해서 굉장히 놀라운 일들을 하셨습니다. The teaching was good. 저 강의 내용들이 너무 좋았어요. 그리고 스태프들도 너무 좋았어요. But it was according to us all the students how open we were to God. 근데 학생들이 얼마나 마음이 열려 있느냐에 따라서 하나님이 역사하셨어요. My heart on this DTS is I hope every one of you will be so open. 그래서 이 스쿨을 위한 저희 소망은 여러분이 마음을 여셨으면 좋겠어요. And I've, I've been in touch with 13 out of the 14 students that did my DTS. 그리고 DTS를 같이 받았던 그 나머지 학생들과 연락을 하고 있는데 And I get story, I mean, I mean, I get newsletters from them. 그리고 아직도 뉴스레터를 받습니다. And they are being used by God in different nations, in different spheres. 그리고 다른 나라와 다른 여- 영역에서 하나님께 쓰임 받고 있어요. And everything was birthed out of the six months of our DTS. 그리고 DTS 6개월 동안 어, 때문에 그렇게 된 거죠. I know you all have sacrificed to be here. 여러분 여기 오기 위해서 많이 희생한 거 알아요. You have left loved ones, family members. 여러분이 사랑하는 가족을 또한 이제 남겨두고 오셨죠. Your nice comforts. 그리고 여러분의 안전권을 다 into 떠나서 this spiritual boot camp for the next six months. 그리고 6개월 동안 영적인 극기 훈련을 받기 위해서 왔어요. Thank you for leaving the comforts to coming here. 근데 여러분 여기 오기 위해서 여러분의 안전지대를 떠나서 but, 감사합니다. But I pray that the Father will meet each and every one of you where you are at. 그래서 제가 기도하는 중요한 것은 아, 버지가 여러분 각 사람을 만나기를 기도합니다. I remember the first two days of my DTS I went to my leadership. So DTS 첫 이틀 동안 제가 DTS 리더십에게 I was like guys I've been here for 48 hours nothing has changed. So let's get this ball rolling. 제가 48시간 동안 와 있는데 아무것도 변한 게 없어요. 빨리 뭔가를 시작했으면 좋겠어요. Because I knew this thing called DTS had to work for me. 왜냐면 이 DTS가 반드시 저에게는 성공했어야 됐어요. Because there was nothing There was nothing to go back to since I had closed all the doors. 왜냐면 제가 모든 문을 닫고 왔기 때문에 돌아갈 게 없었어요. And this thing called DTS has been working for me for the since 1998. 근데 98년서부터 이 DTS가 저에게는 계속 지금 성공적으로 이루어지고 있습니다. Because God is good. 왜냐면 하나님 너무 선하시기 때문에. And all the time. 그리고 모든 순간에 하나님은 선하십니다. Okay, I'm just going to give you a minute by yourself. 그래서 제가 1분을 여러분께 드릴게요. I want you to think along the lines. 여러분이 이렇게 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. Why do you think the Father has brought you here? 왜 아버지가 여러분을 이곳으로 인도하신 것 같아요? Why do you think the Father has brought you from your country to come to this place? 왜 여러분의 나라를 떠나서 하나님이 이곳으로 여러분을 부르셨을까요? Or from the state you came from? 그리고 여러분이 살고 있는 그 then, 곳에서부터. Then these six months then won't be in vain. 그리고 여러분이 그걸 아시면 여러분이 이 6개월이 헛된 시간이 되지 않을 겁니다. I had expectation on my DTS. 그래서 저는 DTS에 대해서 기대가 많았습니다. I wrote a lot of expectations of what I wanted to see God do in my life on my DTS. 그래서 DTS 동안 하나님 이렇게 역사기를 원해하고 기대를 제가 다 썼어요. And by the time the lecture phase finished, 그리고 강의 기간이 끝났을 때 그 I'd already gone through half of the list 리스트의 반이 이미 다 응답이 됐어요. because I had a very long list. 왜냐면 저에게는 굉장히 긴 리스트가 있었어요. If you knew where I was 여러분이 제가 온 그 자리를 알았다면 before my DTS, 그 DTS 전에 저를 during my DTS, 그 DTS 동안에는 and to where I am now, 그리고 지금의 저를 보면 I'm just so humbled by God. 저는 하나님 앞에서 얼마나 겸손한지 모르겠어요. I say if God can do something something great in my life, He can do it through anybody. 하나님이 저를 통해서 이렇게 역사하실 수 있다면 어느 누구도 하나님을 사용하실 수 있습니다. Because God gave me hope when I was hopeless. 왜냐면 제가 소망이 없을 때 하나님이 저에게 소망을 주셨어요. He gave me vision when I was clueless. 그리고 제가 아무런 그 비전이 없을 때 저에게 비전을 He healed 주셨고 me from strong. I mean, he delivered me from strongholds and he healed me from so many hurts and disappointments. 그리고 경관진에서부터 저를 자유케 하셨고 모든 상처의 실망으로부터 자유케 하셨습니다. GTS for me was the Lord removing all the masks I'd been wearing. 제가 가지고 있던 모든 마스 가면들을 하나님 벗겨 주셨어요. And then the Lord was saying, "This is who you are. 그리고 하나님이 이게 진짜 너의 모습이다. Now let's heal you from everything you have gone through." 그리고 너가 경험했던 모든 것으로부터 너를 내추하자. If I'm to t- if I if I had time to tell you my testimony, you'd be like, you are lying. 만약에 제가 제 간증을 다 나누면 여러분은 제가 거짓말하는 걸로 생각할 거예요. Because of where the Lord brought me from. 왜냐면 제가 얼마나 변화됐는지. So why do you think the Father has brought you here? 왜 아버지가 여러분을 이곳으로 인도하셨을까요? Why this season? Why now? 왜 지금 왜 이곳에? I'll just give you about a minute and a half to think along the lines. Why do you think the Father has brought you here? 왜 아버지께서 여러분을 이곳을 인도하셨는지에 대해서 한번 1분 동안 생각해 보세요. Okay. Okay, let's talk along the lines. Why do you think the Father has brought you here in this season? 하나님이 왜 이 시즌에 여러분을 보내셨을까요? Why do you think the Father has brought you here? 왜 아버지가 여러분을 보냈을까요? Okay, anyone? 나누기를 원하시는 분 있으세요? You can just share one thing. Yes, 예, 한 what's your 가지 name? 나누시면 되겠습니다. Josh, where are you from? uh, California. Great. 네. Cool. Um, I believe that God brought me here to humble me and to give me understanding that everything that I know is so much littler from actually what is to know. 그래서 하나님 저를 겸손케 하셔서 내가 아는 것보다 하나님이 더 크신 분이라는 것을 가르치기 위해서 저를 인도하신 것 같아요. Cool. Thank you, Josh. 예, 감사합니다. What's your name? Kim. Where are you from, Kim? Canada. Okay. Which part of Canada? Ontario. Ontario. Cool. Yeah. Why do you think the Father has brought you here in this 왜 season? 아버지가 이 시즌에 보내신 것 같아요? Okay. You just share like one or two things. Yeah, okay. I think he wants to use me to awaken the nations to love. Okay. Um, and that one day I really will bow. And He wants to use me as part of that plan um, to like partner with Him in that. And um, yeah, just open myself to Him and cultivate His plans for me. 네, 그래서 열방이 하나님의 사랑을 깨닫고 모든 무릎이 모든 족속이 하나님 앞에 이제 어, 경배하는 날이 있는데 제가 그 것을 보기 위해서 제가 쓰임 받을 수 있도록 그래서 저를 깨우고 열방을 깨우도록 저를 부르신 것 같아요. Thank you. Anyone? Anyone else? Yes. What's your name? Sheree. Where are you from, Sheree? Indiana. Okay. Cool. Um, I just kept hearing um, something in my uh, in my heart that just kept saying, "I want you to love me. I want you to love me." And I think God wants me to love Him fully, 100 percent, and to trust Him in everything. 그래서 하나님을 온전히 내가 하나님을 사랑하고 그분을 온전히 신뢰하기를 원하시는 것 같아요. Okay, thank you. Cool. Anyone else? 또 다른 분 있으세요? Yes. What's your name? Where are you from, Susie? Okay, cool. Why do you think the Father's brought you here in this season? 왜 아버지가 보내신 것 같아요? I think he wants to remind me how much he loves wszystko. 예, 그래서 모든 사람 그리고 저를 포함해서 하나님 모든 사람을 사랑하신다라는 것을 기억나게 하시고 아버지 집에 제가 다시 들어갈 수 있도록 초대하신 것 같아요. Cool. Thank you. Two more people. 그래서 두명 더 제가 듣겠습니다. From this side. 이쪽에서. Yes. What's your name? Samantha. Where you from, Samantha? California. Okay. Cool. I think God has brought me here to just rid all selfishness yeah. and just to serve Him. 그래서 모든 이기심을 버리고 하나님을 온전히 섬길 수 있도록 저를 보내신 것 같아요. Cool. Thank you. One more. 또 한 사람 더 Yes. What's your name? 예지. Eddie. Okay, cool. Because he knows that uh, he knows that my heart wants to change. Okay. Okay. So, y- so do you guys want more than what you left home? 그래서 여러분이 집에서 떠난 것보다 더 큰 거를 원하세요? Really? 정말요? Really? 정말요? The gifts of the Holy Spirit are free, but your calling will cost you everything. 성령의 은사는 공짜이지만요. 여러분의 부르심에는 대가가 있습니다. DTS simply means dying to self. 그래서 DTS의 약자는 실제로 자신에 대해서 죽는 거예요. But so but we partner up with God. 근데 그때 하나님과 저희가 on this discipleship journey. 이 어, 디사이플 제자가 되는 과정에서 If you mean business with the Father, the Father will mean business with you. 여러분이 정말 하나님과 비즈니스를 하길 원하지만 The Father will never take you where you don't want to go. 않는다. 여러분이 원하지 않은 곳에 여러분을 데려가지 않는다. He won't push you, he won't pull you. 여러분을 억지로 밀거나 하시지 않아요. He walks with you according to how far you want to go. 여러분이 가고자 하는 만큼 하나님이 데려가십니다. So the ball is never in his court, the ball is in your court. 예, 그래서 어, 하나님이 결정하는 게 아니라 여러분이 사실 결정하는 거예요. How much you get out of this season 이 시즌에서 여러분이 얼만큼 얻는 것은 is also how much you put in. 여러분이 얼만큼 투자하느냐에 It's not just going to 따라서 happen like I'm just going to be chilling at the back and God's going to do it all by Himself. 그래서 어, 내가 뒤에서 그냥 이렇게 안주하면 있을 때 하나님 알아서 하시겠지. No, it's out of relationship. We partner up with the Father. 그게 아니라 아버지와 관계를 맺으면서 우리가 동역할 때 일어나는 것이. And then the Father begins to show things in our lives that He wants to remove. remove. 그리고 그때 아버지가 우리 삶에서 제거하고자 하는 것들을 보여주실 거예요. And then he removes those things, but he partner ups with you. 그리고 그 모든 것을 제거하실 때 여러분과 함께 하십니다. He begins to remove the lies that probably we've been living in for so many years. 우리가 붙잡고 살았던 그 거짓말들을 제거하기를 원하시. And he begins to replace 거예요. that with, with truth that sets you free. 그리고 그 거짓말 대신에 진리로 대체하실 겁니다. And then something that begins to happen in and through your life. 그리고 여러분 안에서 여러분을 통해서 그 역사가 역사가 일어날 when the 거예요. Father begins to remove all those lies 하나님이 그 제거, 거짓말들을 제거하기 시작할 때 and begin, it begins to change you from the inside out. 그래서 여러분의 내면과 거, 이제 그 외면을 다 And 변화시킬 your mind 거예요. begins to get renewed with the truth which is the word of God. 그리고 하나님의 말씀인 그 진리를 통해서 여러분의 생각들을 새롭게 하십니다. And it begins to change your 그리고 identity. 여러분의 정체성을 When it 변화시키실 거예요. begins to change your identity, it gives you authority. 여러분의 정체성을 바꾸실 때 여러분에게 권위도 When it gives 있습니다. you authority, then you can go out to the nations and different spheres and begin to represent him. 그리고 여러분에게 권위가 있을 때 여러분이 열방과 영역에 들어가서 하나님을 대표할 수 있습니다. But it comes out of the process of knowing God. 나 하나님을 알아가는 그 과정을 통해서 이루어지죠. They that know their God, the book of Daniel says. 예, 그래서 다니엘서에서 보면 그들이 하나님을 알면 they shall do greater exploits. 그들이 굉장히 큰 기적을 행할 것이다라고 얘기하고 Many 있어요. people want to do greater exploits. 그래서 많은 사람들이 큰 역사를 이루기를 원하세요. But they don't want to know, but they, they don't want to know God. God. 하지만 하나님을 알고자 하진 않아요. Many people want to run after the supernatural. 많은 사람들이 초자연적인 역사를 보기 원합니다. I tell people never run after the supernatural. 근데 우리가 한 번도 초자연적인 것을 놓치지 Run after Jesus. 그게 중요한 것이 아니라 여러분 예수님을 붙잡으세요. are a byproduct of a relationship with God. 예수님과의 그 관계를 통해서 나타나는 결과이지 우리가 그것을 쫓아서는 안 됩니다. Seek ye first the kingdom of God. 하나님의 나라를 먼저 구하세요. And all these things then come after you. 그리고 나 가서 그 모든 것이 따릅니다. But we seek these things 근데 만약에 우리가 초자인 것만을 and never seek the kingdom of God. 그리고 하나님의 나라는 추구하지 않아요. We never run after signs, wonders, and miracles. 우리는 절대로 기적이나 이사를 쫓아가선 안 We 돼요. run after Jesus. 저희는 예수님을 We run 쫓아가야 after 돼요. Jesus. 우린 예수님을 쫓아가야 돼요. And I'm not putting the supernatural down. Please hear my heart. 예, 그래서 제가 초자연적인 것들을 어, 낮추는 게 But I 아니에요. never seek the supernatural. 근데 제가 일부러 그것을 I 구하지는 seek 않아요. Jesus. 저는 예수님을 구합니다. Jesus be the center point of my life. 예수님이 저의 삶의 중심이 될 수 있도록. Be the Lord of your life. 여러분의 주인이 되셔야 합니다. Be the Savior of your life. 그리고 여러분이 구주가 And 되셔야 합니다. everything oozes out of Jesus. 그리고 나서 예수님을 통해서 모든 게 나와요. So first things first is intimacy. 그래서 가장 최우선은 하나님과의 친밀함입니다. 예수님과의 친밀함이에요. Intimacy with Jesus. 예수님과의 친밀함이에요. I only worship Jesus, never a super, I mean, never a miracle. 그래서 저는 기적을 경배하는 것이 아니라 하나님을 경배합니다. I never run after signs and wonders. 그래서 저는 절대로 기적이 이적이나 이사를 추구하잖아요. 그것들이 여러분을 따라 여러분이 따라가는 것이 아니라 그래서 우리가 더 나눌 거예요. listening to God. 그래서 하나님의 음성을 듣는 것. listening to God. 하나님의 음성을 듣는 것. is is the topic this week. 이번 주의 주제이죠. My sheep hear my voice. 그래서 나의 양은 나의 음성을 듣는다. I love the Bible in the book of Genesis chapter 1. 그래서 창세기 1장을 전 너무 좋아합니다. The Bible says in the beginning God. 그래서 태초에 하나님이라고 말씀하고 있죠. 하나님이 I wish I had time to just teach you about God. 그래서 하나님에 대해서만 제가 가르쳐 드리는데. In the beginning God. 태초에 하나님이. The Father. 아버지. The Son. 아들, the Holy 그리고 Spirit. 성령, The three who are in one. 삼위일체이죠. In the beginning, God. 태초에 하나님이 삼위일체입니다. When you get to know God, 여러분이 하나님을 it 알아가실 changes 때 everything about you. 여러분에 대해서 모든 것을 God 변화시킵니다. can be known, 하나님이 알려질 and 거예요. God desires to be known. 그리고 하나님을 알려지기를 원하고 God doesn't want to make life hard for us. 하나님 우리의 삶을 어렵게 하기를 원하지 You 않으세요. can know God. 여러분은 하나님을 알 수 있습니다. You can know God. 여러분은 하나님을 알 수 있어요. You can hear the voice of God. 그리고 여러분 하나님의 음성을 들을 수 Because the 있어요. voice of the Father is so good. 왜냐면 아버지의 음성이 너무 좋기 때문에 It is so good. 너무 좋습니다. So liberating. 그리고 우리를 So 자유합니다. transforming. 그리고 우리의 삶을 변화시켜줘요. I like what A.W. Tozer said. A.W. 토저가 이렇게 얘기해요. Anyone ever heard of A.W. Tozer? 토저에 대해서 들으신 분. I come from the old school. 예, 저는 어, 옛날 사람입니다. So some of my quotes are from A.W. Tozer. 그래서 제가 인용하는 문구가 토저의 말이 많아요. I'm into the new school, but I, I like the old school. 예, 그래서 새로운 세대와 일을 하지만 제가 옛날 Because we used to keep it so real. 왜냐면 그 It was all about Jesus. 그래서 예수님에 대해서 많이 얘기합니다. My sheep hear my voice. 그래서 나의 양은 나의 음성을 듣는다. Genesis chapter 1 in the beginning God. 예, 그래서 창세기 1장에 보면 태초에 하나님 He created the heavens and the earth. 그래서 하늘과 땅을 땅을 창조하셨어요. And the earth was without form and void. 예, 그리고 그 모든 어, 그 땅이 공허했습니다. And the spirit of God was hovering over the face of the deep. 그때 하나님의 영이 지금 운행하고 있다고 나와 있어요. And God said. 그리고 하나님이 말씀하셨어요. Let there be light. 빛이 있으라. And the light was good. 그리고 빛이 좋았어요. Because everything God does is good. 왜냐면 하나님이 행하시는 모든 것들이 좋기 때문에. I'll say that again. Everything that God does is good. 하나님이 행하시는 모든 것들이 좋아요. Because God is good. 왜냐면 하나님이 좋으신 분이기 때문에. I might not understand everything about who God is. 내가 하나님에 대해서 다 이해하지 못할지. Or why things are the way they are. 그리고 왜 일들이 이렇게 일어났는지에 대해서 이해는 못할지라도. When you have a revelation of the nature and the character of God. 여러분이 하나님의 본성과 상품에 대한 계시가 있을 때. It changes changes your perspective of who God is. 하나님이 누구인지에 대한 그 여러분의 견해를 바꿉니다. In the beginning, God. 태초에 하나님이. Do you know God? 여러분 하나님을 아세요? The Father. 아버지. The Son. 아들. And the Holy Spirit. 성령님. The three who make the Trinity. 그래서 삼위일체 되신 그분을 여러분 아십니까? But it's one God. 근데 사, 어, 세 분이지만 또 한 분이신 분. God created everything by speaking. 하나님은 말씀으로 모든 것을 창조하셨어요. Let there be light. 빛이 있으라. And the Lord spoke the light into existence. 그리고 그때 빛이 He 나타났죠. didn't have to run around and get some sticks and rub them together to produce light. 예, 그래서 어, 달리면서 이제 막 어, 빛을 만들기 위해서 막 막대기를 구하진 않았어요. The Bible says the Lord is my shepherd. 그래서 여호와는 나의 목자이니. And he is the shepherd, so we are the sheep. 그래서 예수님이 우리의 목자이시고 우리가 양입니다. How do you know which direction to go when we can't hear the voice of the shepherd? 우리가 목자의 음성을 못 들으면 우리가 어느 방향으로 가야 될지 어떻게 알겠어요? But the more we can hear from the Father. 근데 우리가 아버지의 음성을 들으면 the more we know, the, the more we know what to do. 그때 우리가 어떻게 해야 되는지를 더 알게 됩니다. What do you do when you don't know what to do? 여러분은 어떻게 될지 모를 때 어떻게 하십니까? What do you do when you don't know what to do? 어떻게 될지 모를 때 어떻게 하십니까? I'll come back to that one. 예, 그것에 대해서 제가 나중에 다시 Verse 6 말씀드릴게요. chapter 1 of Genesis. 자, 창세기 6장 1절을 보면요. Then God said, 하나님이 말씀하셨어요. "Let there be space between the waters, 예, 그래서 물 사이에 공간이 있어라. and to separate the waters from the heavens." 그래서 하늘과 땅의 그 공간을 이제 And we see God speaking from Genesis 그래서 하나님이 창세기에서 말씀하시는 것을 볼수 to 있어요. Revelation. 그래서 계시록까지 말씀하고 계세요. God has not stopped speaking. 하나님은 말씀하시기를 그치신 Hearing God's voice is not a gift you are born with. 예, 그래서 하나님의 음성을 듣는 것은 여러분이 태어나 가지고 태어났어요. Hearing God's voice is not a gift you are born with. 그래서 여러분 하나님의 음성을 듣는 것은 가지고 태어났어요. Hearing God's voice is a muscle that you grow through listening. 그리고 여러분 들으면서 계속 그 근육을 키우시면 됩니다. And I'll prove that in the Bible. 그리고 제가 성경을 통해서 Hearing God's voice is not a gift you are born with. 그래서 하나님의 음성을 듣는 것은 여러분이 가지고 태어난 거예요. But it's a muscle. That you grow through listening. 네, 여러분이 계속 들으면서 그 근육을 키우셔야 합니다. God said. 하나님 말씀하셨어요. The Father, the Son, and the Holy Spirit. 그래서 아버지와 아들과 성령이. Let us. 우리가. create men in our likeness and image. 우리의 형상대로 사람을 짓자. Why do you think God created you? 하나님이 여러분을 왜 창조하신 것 같아요? Why do you think God created the human race? 하나님이 왜이 인류를 창조하셨을까요? Was the father tired of hanging out with the son and the Holy Spirit? 그냥 이 세 분이 같이 어울리는 것에 대해서 지루해서 그랬을까요? Why do you think you and I were created? 왜 우리가 여러분과 제가 창조받았을까요? Anyone? 아시는 분? Yes. 우리를 지으셔서 하나님이 기뻐하시고 우리를 통해서 영광을 Because he wants um, to seek glory from Okay. us, and then also he because he wants to be pleased with us. Okay. Thank you for your answer. Why do you think God created you? 하나님이 왜 여러분을 창조하신 것 같아요? Because you and I were created in the image of God. 왜냐면 여러분과 제가 하나님의 형상대로 In the 지음을 likeness of 받았어요. God. 하나님의 형상대로. If you believe in evolution, in evolution teaching, it changes who God is. 만약에 여러분이 진화론을 믿으면 하나님에 대해서 여러분이 아는 것에 영향을 받아요. Your great grand grandmama wasn't a chimpanzee, monkey, baboon, or a gorilla. 여러분의 증조 할머니가 침팬지고 원숭이고 We were created in the likeness of Jesus, in the likeness of God. 근데 우리는 하나님 예수님이 형상대로 지음을 받았어요. When the Pharisees came to Jesus, 바리새인들이 예수님께 왔을 때, I mean to the disciples, 예 제자들에게 왔을 때, they said, "How come you your master doesn't pay taxes. 왜 당신의 주인은 세금을 안 내요라고 Jesus perceived their thoughts. 근데 예수님이 그들의 생각을 아셨어요. And said, "Bring me a denarii, a, like uh, a Greek uh, coin." 예, 그래서 데나리온을 가져와라라고 예수님이. And then 하셨어요. Jesus Christ said, "What is the inscription on this coin?" 그리고 이 동전에 뭐가 있니라고 물어보셨죠. And they said, "It is Caesar's inscription." 어, 이게 시저의 얼굴입니다. And then he says, "You give to Caesar what belongs to Caesar." 그래서 시저에게 속한 것은 시저에게 주고. And the inscription, the image you carry is God's image. 그리고 하나님의 형상을 입은 것은 And you give to God what belongs to God. 하나님께 속한 것, 하나님의 So- 형상들을 지은 것은 So we all 하나님입니다. carry the image of God. 그래서 우리 모두가 하나님의 So we 형상을 belong to God. 받았어요. 그렇기 때문에 우리는 We are 하나님의 not our 것입니다. own. 우리는 우리의 것이 We were 아니에요. made with the fine creativity of who, I mean, I mean, I mean, of the character of God in us. So 하나님의 그 창의력이 우리 안에. You are not second best, third best, or tenth best. 여러분이 차선도 아니고 여러분이 열 번째 좋은 사람 아니에요. You are the best you that God has made you to be you. 하나님이 창조한 여러분은 최고의 것입니다. So get used to be you and appreciate you. 그래서 여러분은 여러분 자신을 사랑하시고 여러분 자신대로 살아가세요. Because there's nothing wrong with you. 왜냐면 여러분에게 잘못된 게 없어요. Though the enemy has tried to portray something over your life. 네, 원수는 여러분의 삶에 대해서 계속 거짓말했어요. And told you otherwise. 네, 어, 다른 것을 원수는 But my 말합니다. heart this week is I pray that the Father will be able to remove all the lies from the enemy. 근데 제가 소망하는 것은 이번 주간 동안에 원수가 한 그뭐 심은 거짓말들을 하나님이 이제 So that we can walk in freedom 우리가 자유 가운데로 걸을 수 of 있어요. who we are. 우리가 진짜 누구인지 So that we can 자유 walk in 안에서 freedom. 그래서 우리가 자유 안에서 걸을 수 있어요. Why did God create us? 하나님이 왜 우리를 창조하셨습니까? We were created in the image of God. 우리는 하나님 하나님의 형상들을 지음을 받았어요. It wasn't that God was tired or bored. 하나님이 그냥 지루해서 아니면은 지긋지긋해서 We were created because of love. 우리는 사랑 때문에 지음을 받았습니다. Love. 사랑 때문에. God has love. 하나님에게는 사랑이 있죠. People say 사람들은 But 말합니다. God is love. 사, 하나님은 사랑이라고 말해요. There's a difference of having love and being love. 근데 하나님에게 사랑이 있다와 하나님은 사랑이다에는 차이가 있어요. God is love. 하나님은 사랑. And love has to give. 그리고 사랑은 주는 것입니다. That's why so God so loved the world that He gave. 그렇기 때문에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. One of the attributes of love is love has to give itself. 그래서 사랑의 특성은 주는 것입니다. So you are loved. by God. 그래서 여러분은 하나님께로부터 So the 사랑을 Father 받고 있어요. fashioned you in His image 그래서 하나님은 여러분을 and 진짜 하나님의 breathed 형상대로 His breath 지었어요. upon the human race. 그리고 인류에게 하나님의 그 호흡을 So that 주셨습니다. you and I can have life and life in His fullness. 그래서 온전한 삶을 살 수 있도록 하나님 안에서 그렇게 하셨어요. Being created in the image of God has got nothing to do the way, with the way you look. 그래서 하나님의 형상대로 지음을 받은 것은 여러분의 'Cause we 외모와 are- 상관이 없어요. We all look different. 근데 우리 모두가 다르게 생겼죠. But each and every one of us has been created with the image of our Father. 근데 모든 사람들이 아버지 형상대로 지음을 받았어요. And your father is so pleased by you. 그리고 아버지는 여러분에 대해서 너무 But 기뻐하세요. sometimes it's hard to accept that the father loves me 근데 어쩔 때는 아버지가 나를 사랑한다는 것을 받아들이기가 힘들어요. because of maybe of your journey that you have come from. 왜냐면 여러분이 과거의 그 여정 때문에 그렇게 느껴질 수도 있고 Because of maybe the things that have happened in the past. 아니면 과거 일어난 일들 때문에 그렇게 느껴질 수도 The 있고 enemy 그래서 tries to smear various stuff over your life. 원수는 계속적으로 여러분에게 거짓말 거말을 심고 있어요. But God says you are my son. 하지만 하나님은 너는 내 you 아들이다. Are my daughter. 너는 내 딸이다라고 In the kingdom of God there are no stepsons or stepdaughters. 하나님의 왕국에는 입양딸이 없어요. There are sons and daughters. 아들과 딸밖에 없습니다. So God has to remove the orphan spirit we have. 그래서 하나님은 우리가 가지고 있는 고아의 영을 제거하기를 so that we can begin to walk in sonship. 우리가 아들됨 안에서 걸을 수 so 있도록. So we can begin to walk in who we are. 우리가 진짜 누구인지 그 참된 모습 안에서 what God says about you. 왜냐면 하나님이 하나님이 여러분에 대해서 말씀하시는 거. What God thinks about you. 하나님 여러분에 대해서 생각하시는 것. 이 말씀은 God I don't think You really know me. 하나님이 저에 대해서 잘 모르시는 것 같아요. Because the thoughts of God towards you are good. 왜냐면 하나님이 여러분에 대해서 하시는 생각들이 so 좋은 good. 생각이에요. 너무 좋아요. If he is to download one of his thoughts towards you. 만약에 하나님의 생각을 우리에게 다운로드 하시잖아요. It will just overwhelm you. 그게 그것에 인해서 압도당하실 거예요. You'll be so shocked by what people think of themselves. 사람들이 자신에 대해서 어떻게 생각하는지에 대해서 we, 여러분 놀랄 겁니다. We make it so easy for the enemy. 예, 우리는 원색이 so 너무 easy 쉽게 for the enemy. 해줘요. 원색이 너무 쉽게 해줍니다. Because of what we think about ourselves. 우리 자신에 대해서 생각하는 것들 때문에. What do you think when you're not thinking of anything? 여러분 아무 생각도 안 할 때 어떤 생각하고 계세요? What do you think about when you're not thinking of anything? 아무것도 생각 안 할 때 어떤 생각하고 계십니까? That's called the meditation of the heart. 그게 여러분의 마음을 잘 나타내줘요. That's the meditation of the heart. 그게 여러분이 마음 가운데서 계속 But I 묵상하는 pray that the 것입니다. Father begin to renew our minds 근데 하나님이 여러분의 생각을 새롭게 하시기를 제가 and will give us 기도해요. begin to give us truth. 그리고 우리에게 진리를 주시도록 Those things we don't have them in Sweden. 예 스웨덴에는 저게 없어요. Too cold to have those things. 예 너무 추워서 개코가 없습니다. Identity. 정체성. Identity in Christ. 그리스도 안에서의 Identity in 정체성. Christ. 예, 그리스도 안에서의 정체성. When Adam was created, 아담이 창조되었을 God 때 gave Adam authority. 아담에게 권위를 He was 주셨어요. given authority. 너 여러분들도 권위를 He was given dominion. 받았어요. 그리고 여러분이 He was 다스릴 given 수 있는. kingdom 그래서 여러분에게 왕국이 주어졌어요. so that you would rule everything on earth. 그래서 여러분이 땅에 있는 모든 것들을 다스릴 수 있도록. Be the caretaker of everything on earth. 그래서 이 모든 땅을 다스리고 가지고 거느릴 수 있도록 What Adam was given was so good. 아담에게 주어진 것이 너무 좋은 것이었어요. If you understand what Adam lost, 아담의 아담이 잃어버린 것을 여러분이 이해한다면 you will be so grateful to what Jesus Christ brought back. 그리스도가 여러분에게 주신 것에 대해서 더 감사하게 될 거예요. Adam didn't just lose a relationship. 그래서 아담은 그냥 관계를 잃어버릴 잃어버릴 뿐만 It was 아니라 more than a 그냥 relationship. 관계보다 더 큰 것이었습니다. God gave him something far much more than a relationship. 하나님은 아담에게 관계보다 더 큰 것을 주셨어요. Adam was given dominion. 예, 그래서 아담에게는 다스릴 수 있는 권세를 And the word 주셨어요. dominion simply means kingdom. 예, 그리고 그 영역은 왕국이었습니다. To govern everything on earth. 그래서 땅에 있는 모든 것을 다스릴 수 있는 But 권세. Adam was deceived. 근데 아담이 속았죠. And Eve, they were both deceived. 그리고 이브도 속아, 어, 어, 속았습니다. And we read in Genesis chapter 3 verse 1 to 10. 그리고 창세기 3장 1절에서 10절을 보면요. How the Lord was walking in the cool of the day. 예, 그래서 하나님이 에덴 동산을 이렇게 거닐고 계시는데 Saying Adam, where are you? 아담아 어디 있느냐? If you ever wondered where the game hide and seek started, it started in the garden of Eden. 예, 숨바꼭질이 어디서 시작한지 아세요? 에덴 동산에서 시작했습니다. Because they realized that they were naked. 왜냐면 사람 이제 아담과 하와가 자신이 벌거벗은 것을 알고 because of their because of their disobedience. 불순종으로 인해서 and through their disobedience. 그리고 그 불순종 때문에 it opened the door for sin. 죄가 들어올 수 있도록 문을 And 열어줬습니다. Adam lost everything that he he was given. 그리고 아담이 주어진 그 모든 권세를 Thanks 잃어버렸어요. be to Jesus Christ 근데 그리스도 어, 때문에 that he came to restore everything that Adam 아담이 잃은, Lost. 것, 잃은 것을 모든 것을 회복시켜 given 주셨어요. authority, 오, 어, 그 권세를 given responsibility. 그리고 그 책임감을 회복시키셨습니다. But the problem with Adam is 근데 아담의 문제점은요. he forgot to keep the main thing as the main thing. 제일 중요한 것을 우선순위에 둔 것을 잃어버렸습니다. So what is the main thing? 그렇다면 어, 우선순위가 뭘까요? If you keep the main thing, the main thing it will go well with you. 여러분이 우선순위를 우선순위로 두면 잘. But he forgot to keep the main thing as the main thing. 하지만 우선순위를 아담은 지키지 않았어요. And the main thing was intimacy. 그리고 그 우선순위는 하나님과의 친밀함이었습니다. The greatest the greatest warfare you go through. 여러분이 경험하는 가장 큰 영적 전쟁은요. Is to protect your intimate relationship with God. 하나님과의 친밀함을 지키는 것이 가장 가장 큰 영적 전쟁이 될 거예요. It is to protect your intimate relationship with God. 하나님과의 그 친밀한 관계를 지키는 것이. And the enemy will try to do everything to destroy that relationship you have. 그래서 원수는 여러분이 가지고 있는 그 관계를 깨뜨리기 위해서 모든 것을 다할 것입니다. But Adam and Eve neglected the main thing. 근데 아담과 이브가 그 우선순위를 지키지 않았어요. They didn't keep the main thing, the main thing. 그 우선순위를 우선순위를 주지 않았어요. So what was the main thing? 그렇다면 우선순위가 무엇일까요? That's a question. 그게 문제입니다. What was the main thing or what is the main thing? I've already given you the answer. 우선순위가 뭐 무엇이 가장 중요한 것이 무엇일까요? Intimacy. 친밀함. Everything comes out of intimacy. 모든 것이 하나님과의 친밀함에서 나옵니다. People want to know what is my calling. 사람들은 제 부르심이 뭐예요라고 물어봐요. What is your calling? 여러분의 부르심이 무엇입니까? Because people begin to strive. 왜냐면 사람들이 그것 때문에 몸부림을 쳐요. I mean, I've had the privilege to speak in different GTSs. 그래서 제가 다른 GTS에서 어, 강의할 수 있는 People come to me, David. I'm about to go on outreach. 그래서 데이빗 제가 아울리치를 이제 떠나는데. And soon I'm about to go home. 그리고 나서 제가 집으로 돌아가요. I don't even know what my calling is. 근데 제가 제 부르심을 아직도 모르겠어요. And I'm so nervous and I mean, and full of anxiety. 그리고 사람들 그래서 막 긴장합니다. What is my calling? 제 부르심이 뭐예요? What is your calling? 여러분의 부르심 무엇입니까? What is your calling? 여러분이 부르심이 뭐예요? Because we are YWAM going to all the nations. 우리 YM으로서 모든 열방이 들어가죠. So what is our calling? 우리 부르심이 그렇다면 무엇입니까? So quiet. 여러분 너무 조용하세요 지금. If you guys go quiet on me, I'll sleep. I'm overcoming jet lag. So work with me here. 저 시차 적응 지금 극복하려고 노력하는 게 여러분이 너무 조용하면 So 저 what is the main thing? What is your calling? 자, 여러분 부르심이 무엇입니까? To know God 자, 하나님을 아는 것이고 through intimate relationship with God. 친밀한 관계를 통해서 is the 하나님을 main 알아가는 thing. 것인 그게 가장 우선순위예요. And whether He calls you to Pakistan, uh, Afghanistan or whatever stan. 예, 그래서 여러분이 아프가니스탄을 가든 파키스탄을 가든 어떤 나라로 가든 Everything comes out of intimacy with the Father. 그 모든 것이 아버지의 친밀함에서 나오는 So don't 것입니다. focus on what you're going to do for the Lord. 그래서 하나님 위해서 무엇을 해야 되는지에 대해서 집중하지 마시고 Focus in getting to know the Lord. 하나님을 알아가는 것에 어, 집중하세요. The doing of the Lord is a byproduct of intimate relationship with the 왜냐하면 Father. 하나님을 위해서 뭔가를 하는 것은 하나님을 알아가는 것에 대한 결과입니다. So we keep intimacy. 그래서 우리가 relationship 돼. 그 관계를 지켜야 as the 돼. main product. 그게 가장 우선순위가 되어야 합니다. Going out to do things for God 우리가 하나님을 위해서 큰 일을 할 거예요. is the byproduct. 근데 그것은 But people 결과물입니다. replace the byproduct as the main product. 근데 그 결과에 대해서 사람들이 우선순위로 잘못 세워요. I love ministry. I love evangelism. 저는 전도하는 것도 그리고 사역하는 것을 너무 좋아합니다. But if it's not coming out of relationship, 하지만 그 모든 것이 what 관계에서 is, 나와야 돼요. what is it coming out of then? 그게 관계 안에서 나오는 것이 아니라면 어디에서 나오는 것입니까? Intimacy with Jesus. 예수님과의 친밀함. Relationship with Jesus. 예수님과의 관계. A close relationship. 그 친밀한 관계. God wants us to have a relationship with Jesus. 자, 하나님은 우리가 예수님과의 관계를 맺기를 원하세요. Do you know Jesus? 여러분 예수님 아십니까? Not know about Jesus. 그냥 어, 예수님에 대해서 아는 것이 아니라 Because we can know about God. 왜냐면 우리가 하나님에 대해서는 알 수 있어요. Have information about God. 하나님에 대한 정 정보 지식을 알수 really 있어요. 하지만 하나님을 진짜 알지 God wants to have a relationship with Him. 근데 하나님 우리가 하나님과의 관계를 갖기를 원해요. r e l 예수님과의 그 관계가 가장 우선순위입니다. A relationship with God is the most important relationship you can have. 예, 그래서 하나님과의 관계가 여러분이 가질 수 있는 관계 중에 가장 중요한 것입니다. I know being on a DTS there's a thing called Facebook you want to get to know each other and add more friends it's all good. 예, 그래서 DTS 안에서 여 여러분이 페이스북으로 친구도 맺고 그리고 서로에 대해서 막 알아가기를 원하죠. But may you add Jesus Christ in the Facebook of your heart. 근데 여러분의 마음의 페이스북 안에 예수님을 꼭 추가하세요. Because it's good to get to know each other. It's good to have so many friends. 그래서 여러분 서로를 알아가는 거, 친구를 많이 맺는 거 중요해요. It's good to click the like button. 예, 그래서 여러분이 그 like 그, 그 좋아요라 그 May we click the like button of Jesus in our lives. 근데 우리의 삶 안에서 예수님 좋아요라는 그 May we click and the like button of Jesus Christ in our lives. 우리 삶에서 예수님에 대해서 좋아요라는 버튼을 꼭 Because the Father has clicked the like button in you. 왜냐면 하나님이 여러분을 And he says you are mine. 생각하십니다. 그래서 너는 내 You are my 것이다라고 precious 말씀하세요. 너는 나의 아들이고 You are my precious daughter. 너는 나의 소중한 I 딸. love you for who you are, not for what you do. 너가 하는 것이 아니라 너 자신으로 인해서 내가 너를 사랑한다. So then we have to put away all the performance 그래서 그때 우리의 모든 그 연기들을 연기하는 because the 것들을 내려놓을 수 Father 있어요. loves loves you 왜냐면 for who you are. 여러분 자신을 그냥 있는 모습 그대로 Not for what you do. 여러분이 하는 것 때문에 for who you 아니라 여러분 자신 Thank you, Jesus. 감사합니다, 예수님. Everything depends on the kind of God one believes in. 예, 그래서 모든 것이 우리가 어떤 하나님을 믿느냐에 따라서 This is the starting point. 이게 of discovering who God is. 하나님을 알아가는 것에 대해서 기초예요. This is the starting point in discovering who God is. 이게 하나님을 알아가는 데의 어, 첫 번째 발걸음입니다. When I went to do my GTS 그래서 제가 디테세를 갔을 때 I was reborn again from what I was born again from. 예, 그래서 제가 이전에 하나님으로 인해서 어, 거듭났지만 또 거듭났어요. Because I was Christian in my heart and I was an atheist in my mind. 왜냐면 제 마음은 크리스천이라고 생각했지만 제 생각은 어, 무신론자였어요. I believed in God in my heart but my mind I doubted God all the time. 근데 왜냐면 제 마음은 내가 하나님을 믿었다고 생각하지만 제 머리는 항상 다른 생각하고 있었어요. And the greatest warfare wasn't out there it was between my mind and my heart. 근데 영적 전쟁은요 그 밖에 있는 것이 아니라 제 머리와 제 가슴 이 사이에 항상 일어납니다. And this is the longest distance for many people, but it's a 30 centimeter journey. 예, 이게 30cm밖에 안 되지만 사람들이 경험하는 가장 긴 여정이에요. God, I believe you, but God, I doubt you. 하나님, 제가 하나님을 믿지만 제가 또한 하나님을 의심합니다. God, I believe you, but God, I doubt you. 하나님, 제가 하나님을 믿지만 또한 하나님을 의심합니다. And you almost become like schizophrenic. 예, 그래서 마치 이중 성격처럼 느껴져요. I don't know why I'm confused. 아, 왜 하나님 제가 혼란스러운지 모르겠어요. 요. But our God's heart is that you may know Him. 근데 하나님의 마음은 여러분이 하나님을 And as 아는 we get to 것입니다. know Him, 그리고 우리가 하나님을 알아갈 as He 때 begins to speak to us, 그리고 하나님 우리에게 as 말씀하시기 we 시작할 begin to 때 trust Him, 우리가 우리가 하나님을 and 신뢰하기 depend 시작할 때 upon Him, 하나님을 의지할 때 He begins to uproot. 그때 하나님이 뿌리를 뽑으세요. We want him to plant and, and put good things in us. 우리는 좋은 것들을 심기를 원하죠. But he has to remove. 근데 하나님은 먼저 제거를 하셔야 before he can plant. 다시 심기 전에. So that the seed will germinate and produce fruit. 그래서 그 씨앗이 깊이 뿌리 박아서 열매를 맺을 수 있다. Or else the seed will be choked with doubt and an unbelief. 그렇지 않으면 그 잘못된 씨앗으로부터 나오는 것은 불신이고 의심입니다. Your calling is to know God. 여러분이 부르심은 하나님을 The reason why God brought you in this DTS is to know Him. 그렇기 때문에 하나님이 여러분을 하나님을 알 수 있도록 이 DTS를 부르셨어요. Now this is internal life. Now this is internal life. 예, 그래서 이게 우리의 영생, 우리 내면의 삶이 이제 나타나는 거예요. That they may know God. 우리 하나님을 알아가는 것. Yada God. Yada is a Hebrew word. 예, 그래서 야다. which is found in the book of Genesis, 예, 그래서 창세기 나와 있는 where it talks of uh, 히브리어인데요. Adam and Eve when they had union. 예, 그래서 아담과 하와가 연합했을 때, And the Greek word to that is genesko, 예, 그래서 게네스코라는 히브리어인데요. which is not a casual knowing, 그냥 서로 이렇게 but it's a deep, 캐주얼하게 알아가는 것. intimate relationship. 아, 그냥 캐주얼하게 알아가는 것이 아니라 서로 and 정말 세밀하게 알았다라는 거예요. And God wants us to know Him at a deeper and intimate relationship. 하나님은 우리가 정말 깊은 친밀함 안에서 그분을 알아가는 것을 원하세요. I like what Jeremiah Jeremiah 9:23 and 25 says. 예레미야 9장 23절 25절에서 보면요. But it says but let him who glorifies glory in this. 예, 그래서 정말 영광 돌리기자 하는 사람은 이것에 대해서 영광을 돌려라. That he knows me personally. 나를 개인적으로 안다는 것에 대해서. And practically. 그리고 실제적으로 나를 안다는 것에. Directing directly discerning and recognize my character, 그래서 나의 성품을 이 사람이 분별하는 것에 대해서 that I am the Lord. 내가 주니, 주인 것에 대해서 I like the um, message translation to this. 메시지 버전에서는요. I like what it says. 예, 메시지 It says, 버전에서는 If you are 좋아하는데 going to boast, 여러분이 만약에 정말 자랑을 I don't want you to boast about how rich you are. 여러분이 돈이 얼마나 많은지에 대해서 자랑하지. I don't want to boast. I, I don't want you to boast about how much you know. 그리고 여러분이 얼마나 많이 아는지에 대해서 자랑하지 But 말고. if you are going to boast, 근데 만약 여러분이 정말 I 자랑하려고 want you to 하면 boast in this 이것에 대해서 자랑해라. that you know me. 나를 안다고. If you are going to boast, 만약에 정말 자랑하길 if you're going to 원한다. brag about it, 그리고 여러분이 정말 그 부분에 대해서 어, 자랑하길 원합니다. Don't brag about how popular you are. 얼마나 인기가 많은지 자랑하지 말고 얼마나 부유한지에 대해서 자랑하지 말고. That you know me. 네, 나 하나님을 아는 것에 대해서. Brag that you know God. 나 하나님을 아는 것에 대해서 자랑하십시오. Many people can never brag about God. 많은 사람들이 하나님에 대해서 자랑하지 못해요. Many of us can be so ashamed of God. 그리고 많은 사람들 하나님을 오히려 창피하게 생각하세요. It's because we don't know Him. 어, 그것은 우리가 하나님을 제대로 알지 못하기 때문입니다. The apostle Apostle Paul in Philippians chapter 3. 저 사도 바울은 빌립보서 3장에 보면 He says, I want to know Christ. 저는 그리스도를 알기를 원해요. That was a deep cry. 그게 바울의 깊은 It wasn't 울부짖음이었어요. like a laid back, oh yeah, I want to know Christ. 그냥 이렇게 캐주얼하게 아 그냥 It's like 하나님 a 알고 deep cry, 싶어요. I want to know Christ. 지- 깊은 I 울부짖음을 want to 저는 know Jesus 그리스도 예수님을 알고 싶습니다. and his resurrection power. 그리고 그 부활의 능력을 알고 싶습니다. I want to know Christ. 저는 그리스도를 알고 싶어요. Do you want to get to know Jesus Christ? 여러분 정말 예수 그리스도를 알기를 원하세요? I know it's still Monday for some of you. 그래서 월요일인 거 알아요? Because the main thing about Christianity 왜냐면 기독교의 가장 중심은요. is not the work we do, 우리가 하는 일이 아닙니다. But it's the relationship we maintain. 우리가 지탱하는 관계예요. And the atmosphere that is produced by that relationship. 그리고 그 관계 때문에 나오는 것이 기독교입니다. It's to know Jesus. 예수님을 먼저 아셔야 돼요. Relationship with Jesus. 예수님과의 관계. And the and and the life that is produced by that relationship. 그리고 그 관계로 인해서 나오는 것들이 기독교예요. Intimacy with Jesus. 예수님과의 친밀함. I know we get to the point of yeah, in the experiences of hearing God's voice. 자, 우리가 하나님을 하나님의 음성을 듣는 것을 연습하세요. Creative ways God speaks. 하나님은 창의적인 방법으로 말씀하십니다. We'll get to that. 예, 그 부분에 대해서도 배울 But 거예요. But we're going to keep on the main thing first before we get to how He speaks. 근데 하나님의 음성을 듣는 것을 우리가 배우기 전에 Because 먼저 you, 하나님의 친밀함에 초점을 맞춰야 돼요. If you don't know who He is in His nature and character. 왜냐면 우리가 하나님의 성품이나 본성을 잘 모르잖아요. It'd be very hard to discern His voice. 그러면 하나님의 음성을 분별하는 게 힘들어져요. And we're going to talk about various countless voices we can hear. 예, 왜냐면 우리가 듣는 음성들이 많아요. And how to distinguish his voice from other voices. 그렇다면 하나님의 음성과 다른 음성들을 우리가 어떻게 구별할 수 있냐면 And the hindrances that blocks us to hear his voice. 그리고 하나님의 음성을 듣는데 막는 것들이 많아요. Any questions before we have a break? 우리 쉬는 시간 갖기 Yes. 전 질문 있으세요? Um, so you brought up intimacy. Yes. The first thing that Adam had. Yeah. 그래서 So all of us, we do become products of our environments just through relationships, like what God said. Um, how do you keep that intimacy if it's never going to become part of our environment? Wow, very good question. 예, 그래서 하나님과의 그 친밀함을 지키는 것이 우선순위라고 하셨는데 우리 환경에서 여러 가지 다른 환경이 우리를 잡아당기면 어떻게 그 친밀함을 유, 유지할 수 있습니까? Can I not give you a quick answer? 자, 제가 지금 Okay. 예, 빠른 답변을 드리고 싶진 않아요. Can I teach the answer? 제가 그 답변을 okay. 강의로 yeah. 전달할게요. Then I can elaborate the answer. 그러면 그 답변을 제가 조금 더 충분히 설명할 수 있겠죠. Very good question. Really 굉장히, good question. 굉장히 좋은 질문입니다. Because definitely your environment plays a part. 왜냐면 여러분이 여러분의 환경이 많은 영향이 you, 있어요. You can affect your your your environment or your environment can affect you. 여러분이 여러분의 환경에 영향을 주거나 여러분의 환경이 여러분에게 영향을 You can 줍니다. transform, change, disciple your environment or your environment can transform and change and disciple you. 왜냐면 여러분이 여러분의 환경을 변화시키고 제자 훈련을 시킬 수 있, 있지만 그렇지 않으면 여러분이 환경에 의해서 영향을 받고 제자화가 Learning how to be the light in the darkness than allowing the darkness to remove the light within us. 예 그래서 우리 안에 있는 빛을 어둠이 제거하는 것이 아니라 아니라 우리가 우리가 가지고 있는 빛으로 어둠을 없애야 되겠죠. I think I'll answer that question more when on Wednesday night. 예, 수요일 저녁에 제가 이 부분에 대해서 더 긴 답변을 드릴게요. When I teach on spiritual warfare. 예, 수요일 저녁에 저희가 영적 전쟁에 대한 강의를 가질 Good question. Okay. 예, Anyone else? 젊은 좋은 질문이에요. Yes. 비슷하긴 한데, 그러니까 하나님 음성을 듣기에 더친밀지 위해서는 내 자신이 하나님 나오기 위해 수많은 방해들이 있잖아요. 그걸 수많은 것들 제거해 나가는데 이걸 제거해 나가다 보면 결국 남는 거저 혼자 하나님과 관계뿐이 없는데 그 안에서 외로움도 있고 또 나중에 뒤돌아봤을 때 내가 제거했던 것들이 뭔가 내 스스로 하나님 더만나고 욕심적으로 제거했던 것들이 있는데 그 방해물에 있어서 어떻게 하나님 용서로 분별할 수 있는지 And so it's similar to Josh's question, but <laughs> to um, in order to hear God's voice, we have to take away a lot of obstacles. And as we do that, what one thing I realize is I end up becoming very lonely. Okay. And then it, also I feel like there are times when I need to discern whether this obstacle is is something that I need to take away, okay. or is it just something that I'm taking away just because I'm being selfish. Okay. Wow. Cool. Wow. Can I, can I answer that question in the next session? 예, 이 쉬는 시간 끝나고 나서 답변해 Because it's not like a one minute answer. 예, 왜냐면 1분 안에 이렇게 대답해 줄 수 있는 게 If that would be okay. 괜찮아요? Because I'm going to also touch on hindrances of hearing God's voice. 왜냐면 하나님의 음성을 듣는 것에 대, 대한 방해물들도 so, 나눌 거예요. So most of that will be answered in uh, actually that question will be answered uh, like when I teach on uh, hindrance of hearing God's voice. 하나님의 음성을 듣는데 방해가 되는 것들에 대해서 제가 강의할 때 이제 답변이 될 거예요. And just allowing the Lord to to show you the the things 그리고 하나님이 그 어, 방해물을 that he 보여주실 hinders us. instead of us trying to find those things for ourselves. 그래서 우리가 스스로 어, 이건 방해물이야라고 찾는 것이 아니라 하나님이 보여주실 수 있고. Because we can begin soul searching. 왜냐하면 우리가 너무 우리 자신이 But we let the Holy 스스로 Spirit 찾으려고 할 search 때가 all 많아요. things. 근데 중요한 것은 성령님이 밝혀주셔야 합니다. Okay. We'll talk more in the next session. Okay, 네, guys, 그래서 다음 let's 시간에 have a 15 좀더 minute break. 나눌게요. 그래서 저희가 15분을 어, 쉬는 시간을 가질게요. Cool. Thank you. Thank you. 와주세요. In the book of Acts chapter 13 verse 2. 예, 그래서 사도행전 3, 13장 2절을 보면요. The Bible says when Paul and Silas no Paul and Barnabas. Oh, thank you, Jesus. Paul, when he was worshiping, the Holy Spirit said, "Set apart for me for the work I have for them." 예, 그래서 바울이 이제 그 어, 교회가 같이 예배했을 때 성령님이 이들을 따로 보내라 나의 일을 위해서라고 얘기했어요. The ministry came out of a place of worshiping God. 예, 그래서 사역은 하나님을 예배하는 곳에서부터 나온 거예요. From that place of seeking Him and worshiping Him, I mean God. 하나님을 여러분 여러분이 구하고 예배할 때 Then God said, "Set apart for me for the work I have for them." 그때 내가 이들을 위해서 예비한 그 일들을 위해서 얘네 이들을 따로 이제 준비시켜라. If you have your Bibles, would you care to turn with me to Psalms 27 verse 1 to 4? 그래서 시편 27편 1장을 같이 한번 볼게요. Psalms 27 Okay, I really encourage you to bring your Bibles because we're going to read the Bible a lot this week. 그래서 이번 주에 성경을 많이 읽을 거기 I'm really, 때문에 I'm really 여러분, passionate made up by the word of God. 그래서 하나님의 말씀에 대해서 제가 That 너무 열정이 everything that I 많기 때문에 teach, I want you to to test. 그리고 제가 강의한 모든 것들을 여러분이 직접 테스트했습니다. That it has to line up with the word of God. 예, 이게 하나님의 말씀과 맞는지. And this is one of my favorite Psalms. 그래서 제가 가장 좋아하는 시편 중에 하나예요. And this is King David. 그래서 다윗 왕이 It says in verse 4 One thing I ask of the Lord, 그래서 사절에 보면 내가 여호와께 청하였던 한 가지 this is what I seek, 내가 어, 이한것이 하나를 구하리니 that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, 그래서 곧 나로 내 생전에 여호와의 집에 거하여 to gaze upon the beauty of the Lord 여호와의 아름다움을 앙망하며 and to seek him in his temple 그 전에서 사모하게 하실 것이라 and the message translation says 그래서 메시지 성경 버전에서는요 I'm asking God for one thing 내가 하나님께 한 가지를 구합니다 not two things just one thing 두 가지가 아니라 한 가지 only one thing that is to live in the house of God 그한 가지는 내가 하나님의 전에 거하는 것 my whole life and to contemplate His beauty. 그리고 내 하, 생전에 하나님의 아름다움에 내 아름다움을 내가 앙망하며. That I may study His feet. 그래서 내가 그의 발 앞에서 어, 공부 배울 수 있도록. The children of the Israelites knew the acts of God. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님의 그 역사들을 아셨어요. Moses knew the ways of God. 그리고 모세는 하나님의 법을 아셨습니다. Moses knew the ways of the God that the Israelites knew. knew the acts of God. 그래 모세는 하나님의 도를 알았고 이스라엘 백성들은 하나님의 역사를 알았어요. When your relationship is just so rooted in the acts. 근데 만약에 여러분이 그 역사 하나님의 역사심에 대해서만 초점을 가진다면 when test trials and tribulations comes 여러분의 삶에 큰 역경이나 고난이 생겼을 때 your faith will not be able to stand 여러분의 믿음이 견뎌내지 못해요. look at what happened in the desert 그래서 광야를 한번 보세요. they saw the lord do amazing things when god took them out of egypt 그래서 하나님이 출애굽시켰을 때 하나님의 놀라운 기적들을 많이 봤죠. it took one day of the lord to take the children of israelites out of egypt 그래서 이집트에서 출애굽시키는데 사실은 하루 하루밖에 안 걸려요. But it took 40 years to take Egypt out of them. 근데 이집트가 그 안에서 그들의 삶 안에서 제거되는 데 있어서는 40년이 걸렸습니다. And yet they saw all the supernatural that God did. 근데 하나님의 역사하심을 통해서 초자연적인 것들을 많이 봤어요. They were familiar to God's power. 근데 하나님의 능력에 대해서는 익숙했습니다. But they were not familiar to the person of God. 하지만 하나님의 그 인격체에 대해서는 사람들이 익숙하지 않아요. Moses knew the ways of God. 한 예수, 어, 모세는 하나님의 도를 알았어요. The children of Israelites never entered into their land of promise. 근데 이스라엘 백성은 역사 하심에 대해만 집중을 했기 때문에 약속의 땅을 You can have an amazing prophetic word of what God is going to do in and through your life. 그래서 여러분은 여러분 안에서 여러분의 삶을 통해서 하나님 어떻게 역사하실 것인지에 대한 놀라운 예언을 받을 수 있어요. There is no guarantee that the prophetic word will come to pass. 하지만 그 예언의 말씀이 그 꼭 성취될 거라고 약속돼 있진 않아요. But on the journey of getting to know him. 근데 하나님을 알아가는 그 여정 가운데 beginning to reveal himself to us. 하나님이 하나님 자신을 우리에게 밝혀 beginning to trust him. 우리가 그분을 신뢰합니다. and walk in obedience. 그리고 우리가 순종함으로 걸어 나갈 때 then we can see the prophetic word come to pass. 그때 여러분이 받은 그 예언의 말씀이 성취되는 것을 보게 될 A 거예요. prophetic word is just an invitation. 왜냐면 예언은요. 그냥 하나의 초대장입니다. To say this is what you can become. 너가 이렇게 될 수 있다. But you have a free will. 하지만 여러분에겐 자유의지가 있죠. And God works with us. 그리고 하나님은 우리와 함께 역사기를 원합니다. He doesn't kick you into your destiny. 그냥 여러분의 운명 가운데로 들어갈 수 Because 있도록 it's not out of 발로 relationship. 타진 않아요. 왜냐면 하나님은 관계를 God 통해서 is a God of relationship. 하나님은 관계 하나님이시죠. When he took them out from Egypt, from Egypt 하나님이 어, 출애굽 시키셨을 때 and took them on a 40-year DTS in the wilderness, 그리고 광야에서 40년 동안의 디체스를 all God, wa- God wasn't trying to make it hard for the children of the Israelites. 하나님은 단지 그냥 이스라엘 백성들에게 어렵게 하기 위해서 시험하신 게 아니에요. He wasn't going to give the land to orphans. 하나님은 고아들에게 약속의 땅을 주길 원하지 Sons 않았어요. and daughters inherit the kingdom, 어, 왜냐면 하나님의 아들과 딸만이 하나님의 왕국을 유산으로 받을 수 있어요. but their slavery and the orphan spirit they had hindered them to enter into the land of Canaan. 그들이 아직도 자신을 노예로서 고아로서 받기 때문에 그들이 약속의 땅으로 들어가지 못한 And 거예요. yet God provided water for them, bread for them, and meat for them in the wilderness. 하나님은 광야에서 그들에게 물도 제공하셨고 만나도 제공하셨죠. For 40 years, the led them through a pillar, I mean, uh, a pillar of cloud by day 하나님은 40년 동안 낮에는 구름 기둥. And a pillar of fire by night. 그리고 밤에는 불 기둥으로 인도하셨어요. But they doubted God. 그래도 사람들은 하나님을 믿었습니다. 하나님에 대해서 반항했어요. Why? Because they did not know God. 왜냐면 그들이 하나님을 몰랐기 so 때문입니다. So this GTS is all about getting to know God. 그래서 그렇기 때문에 여러분의 GTS는 하나님을 알아가는 것입니다. And it's an exciting thing to get to know God. 그리고 하나님을 알아가는 것이 얼마나 흥분되는 것인지 모릅니다. I like what Moses said. 모세는 이렇게 얘기했어요. God, I will will not go unless your presence goes with me. 하나님 주님의 임재가 나와 함께 가지 않으면 저는 가지 않을 거예요. Yeah, the prophetic word. 예, 우리가 아무리 예언의 He could have 말씀도 fulfilled it. 아, 그래서 모세가 직접 그 But 예언을 says God, 가지고 나갈 수 있었어요. I am not just after the prophetic word. 근데 모세는 하나님 저에게는 그 예언이 중요한 게 아니에요. I am after God. 저는 하나님을 쫓고 싶습니다. God, if you don't go with me, 하나님 하나님이 나와 함께 가지 않으면 What is the point of going? 그러면 왜 제가 가야 갈 이유가 뭐가 있어요? Because he was so rooted in God. 모세의 뿌리는 하나님 안에서 깊이 뿌리 박혀 있었습니다. King David was known as a friend of God. 다윗 왕은 하나님의 친구로 알려졌죠. A man after God's own heart. 그래서 하나님의 마음을 쫓는 자로 성경은 얘기하고 But King 있습니다. David wasn't perfect. 근데 다윗 왕은 절대로 완벽하지 않았습니다. But God called him a man after his own heart. 그럼에도 하나님은 이 사람은 나의 마음을 쫓는 사람이다라고 얘기 얘기해 줬어요. Psalms 24, one thing that I seek. 예, 그래서 시편 27장에 나와 있는 것처럼 is, 내가 구하는 한 가지 is that I may know God. 내가 하나님을 아는 것이고 that I may know his presence. 내가 그분의 임재를 아는 것이고 that I may dine with him. 내가 그분과 같은 식탁에 that I may fellowship with him. 내가 교제할 수 있게 because he understood what it was all He understood that it was all about intimacy. 왜냐면 다윗 왕은 친밀함에 대해서 알았던 사람입니다. He just didn't want to date God for a couple of days. 그냥 며칠 동안 하나님과 데이트하는 것으로 끝나는 것이 아니라 He didn't want to have a casual, lukewarm, laid-back relationship. 그냥 미지근한 하나님과의 그 관계를 갖는 것이 싫었고 But he really wanted to be in God and God to be in him. 정말 하나님을 알고 하나님 안에 거하기를 원했습니다. And relationship is what God desires. 하나님 원하시는 것은 관계예요. He You can have the knowledge about the Bible. 여러분 성경에 대해서 지식을 가질 수 있어요. You can know Genesis to Revelation. 여러분 창세기에서 계시록까지 알 수 있어요. You can know Latin, Greek and Hebrew. 라틴어, 그, 리스어 히브리어 다 알 수 있어요. But my question is, do you know him? 하지만 제가 질문하고 싶은 것은 do 여러분 정말 그분을 아세요? Do you really want to get to know him? 정말 그분을 알기를 원하십니까? Because some people study the Bible. 그럼 어떤 사람은 성경을 공부해요. So they can say, oh, look at how much I know. 어, 내가 이만큼 알 자랑하고 자랑하고. And they miss out the point of studying the Bible. 근데 성경을 왜 공부해야 되는지 그 이유는 놓칩니다. You study the Bible to get to know Him. 성경을 우리가 공부하는 것은 그분을 알기 위해서예요. From Genesis to Revelation, you see Jesus Christ in every book of the Bible. 그래서 창세기부터 계시록까지 우리는 모든 책에서 예수님을 볼 수 있습니다. Because Jesus is all about intimacy and relationship. 왜냐면 예수님은 친밀함 안에서 관계를 맺기를 원하세요. Oh, we can have the laid back relationship. 아 그냥 예수님과 편안한 관계 가지면 되지. Where you are all chilled and lukewarm. 그냥 미지근한 그 마음을 가지고. One leg in the kingdom and one leg outside the kingdom. 그래서 한 다리는 우리 그 세상, 한 다리는 하나님의 왕국에 우리가. And the Bible says in the book of Joshua, choose today whom you are going to serve. 근데 여, 여호서에서 얘기하고 있죠. 너가 오늘 누구를 삼길지 결정해라. And Joshua said, as for me and my house, we're gonna serve God. 근데 여호사가 고백하기를 저와 제 집안은 하나님을 섬기겠습니다. So make it a decision before you go further into this lecture phase. 그래서 여러분 강의 기간을 더 진행하기 전에 오늘 결정하십시오. Choosing the decision to go with I mean with all your heart in it. 그래서 여러분의 온 마음을 다해서 내가 들어가겠다. That's how discipleship, healing and transformation comes. 그때 여러분이 제자로서 모든 그 변화와 치유가 일어납니다. God wants us to be so passionate for Jesus. 하나님은 우리가 예수님에 대해서 열정을 갖기를 원하세요. Because out of the relationship then we can get to hear his voice. 왜냐면 그분의 관계 안에서 우리가 그분의 음성을 들을 수 있게. And then we begin to hear his voice, we begin to grow in faith. 그리고 우리가 그분의 음성을 듣기 시작할 때 우리의 믿음이 자랍니다. Because Because faith comes by hearing. 뭐냐면 믿음은 들음에서 나고요. By hearing the word. 그리고 그 들음은 말씀을 But faith also comes through hearing the Father direct. 그리고 믿음은 하나님의 음성을 들으면서 또한 나타납니다. In creative ways as to however way he may speak to us. 하나님은 아주 창의적인 방법으로 저에게 말씀하세요. God can be known. 하나님은 하나님 자신을 God 겁니다. wants to be known. 하나님은 여러분이 하나님을 알기를 원하세요. Will you want to know God? 정말 하나님을 알기를 원하십니까? 네. Do you really want to know God? 정말 하나님 알기를 원하십니까? Or you can be so hungry. 여러분 많은 그큰 갈급함을 You might have gone through a dry season in your life. 그리고 여러분의 삶 가운데서 어, 어떻게 보면 건조한 시즌을 벗는 수도 있어요. This week I'm going to teach you on hearing God's voice. 이번 주는 제가 하나님의 음성을 듣는 것에 대해서 가르칠 I'm going to 거예요. also teach you what to do when God is silent. 근데 하나님이 침묵하실 때 우리가 어떻게 해야 되는지에 대해서도 가르칠 겁니다. I usually tend to focus on when God is silent versus hearing his voice. 자, 하나님의 침묵하는 것과 침묵하시는 것과 하나님의 음성을 듣는 것을 제가 같이 But uh, I'll bring balance this week. 네, 이번 주는 제가 그 밸런스를 가지면서 좀 가르치고 Because many people when God is silent, 왜냐면 많은 사람들이 하나님이 침묵하실 they 때 begin to even wonder if they are Christians. 어, 내가 진짜 크리스천 맞아 하고 의심합니다. Or there might be sin in my heart. 아니면 어 내가 내, 내 마음에 죄가 있어서 그런가? But it's never like that. 근데 꼭 그렇지만은 않아요. Can you imagine Noah in the Bible? 예, 노아를 한번 사, 생각해 보세요. God told him to build an ark. 하나님이 노아에게 방주를 지으라고 말씀하셨어요. And a hundred years went by without God even saying anything to Noah. 그리고 그 이후로 어, 마, 그 말씀하시고 나서 100년 후로 아무 말씀도 안 하셨어요. The next thing God said to Noah was get in the ark. 그리고 나서 하나님이 말씀하시는 것이 이제 방전으로 들어가라. So he went through the journey by faith. 그래서 노아는 사실 그 여정을 믿음으로 거쳤어요. Trusting God in his nature and in his character. 하나님의 본성과 성품을 신뢰하면서. Can you imagine 100 years of your life not being able to hear God's voice? 한번 상상해 보세요. 여러분의 삶에서 100년 Even 10 동안 하나님의 years. 음성을 못 들었어요. Even a 10년도, year. 1년도, Even a month, 한 달도 let alone, our, let alone your quiet time. 여러분이 그 묵상 시간에도 하나님의 음성을 못 God doesn't 들어요. love me. 그때 우리가 생각하는 게 하나님 God 나를 is so 사랑하지 않아. distant from me. 하나님과 너무 멀리 God, where are you? 하나님 어디 계세요? Jeremiah 33 verse 3 says, "Call upon me and I'll answer you." 예레미야서 33장 3절을 보면 어, 부르짖으라 그럼 내가 너에게 응답하겠고. That's God's telephone number. 그게 하나님의 전화번호입니다. Call upon me and I'll answer you. 나에게 울부짖어라 그럼 내가 응답하겠다. But God wants us to hear His voice. 하나님은 우리가 그분의 음성을 듣기를 원하세요. Adam and Eve walked with God. 아담과 하와가 예수님과 하나님과 함께 동행. They knew the thoughts of God. 그들은 하나님의 생각을 알았습니다. That's how Adam and Eve were able to name all the animals. 그렇기 때문에 아담과 하와가 모든 동물의 이름을 붙일 수 있었죠. Because the spirit of God communicated with them. 왜냐면 하나님의 영이 그들과 함께 커뮤니케이션 했기 때문에. Until Adam sinned. 아담이 죄를 지을 때까지. And when Adam sinned, he lost everything. 그리고 아담이 죄를 지었을 때 모든 것을 다 잃었습니다. We begin to hear God saying, Adam, where are you? 하나님이 말씀하세요. Where are you? 어디 있느냐? Where are you, Adam? 아담아 어디 있느냐? And Adam said, I heard your voice. 그때 아담이 대답하기를 제가 주님의 음성을 들었습니다. Genesis chapter 3 verse 9. 창세기 3장 9절에 보면요. I realized I was naked, so I went and hid behind a bush. 제가 벌거벗은 것을 알고 제가 나무 뒤에 숨었습니다. But God wants to burn all the bushes we hide we hide behind so that we can come in intimate relationship with him. 근데 하나님은 우리가 어, 그 뒤에서 숨고 있는 그 모든 나무들을 이제는 불태우기를 원하세요. We can all have different bushes. 우리에게는 많은 그 이제 그 나무들이 있어요. But God wants us to have intimate relationship with him. 나 하나님은 우리와 친밀한 관계를 맺기를 원하십니다. So when Adam sinned, 그래서 아담이 죄를 지었을 때 we see God, Moses taking the children of the Israelites in the wilderness. 그래서 모세가 이스라엘 백성을 인도에서 광야로 들어갔습니다. Then Moses went up on Mount Sinai to get the tablets. I mean the Ten Commandments. 그래서 모세가 십계명을 받기 위해서 시내 산으로 올라갔죠. He was there for 40 days. 40일 동안 있었습니다. And the children of Israel said, "This guy who took us out, I don't know what has happened to him." 네, 이스라엘 백성이 어 모세가 이제 어떻게 된지 모르겠어. Aaron, since you are the, I mean, assistant pastor, let's, I mean, like. Can you make us a, um, a God that we can worship. 예, 그래서 백성들이 아론에게 어, 당신이 부목사니까 우리가 섬길 수 있는 황금 And they 성화제를 made a 만들자. golden cow. 그래서 그때 황금 성화제를 They 만들었어요. totally forgot the God who delivered them out of 400 years of slavery. 그래서 400년 동안 노예로 지냈던 그 애굽에서부터 출애굽시킨 그 하나님을 잊어버렸습니다. Supernaturally took them out. 그래서 하나님은 초자연적으로 그들을 But Moses had 인도하셨는데 just gone for 40 days. 근데 모세는 40일만 그 자리를 머리를 비웠던 And their hearts began to be so hard. 근데 백성들은 그 40일 동안에 And they rebelled against God. 그리고 하나님을 향해서 대항하기 시작했어요. Then Moses came down from Mount Sinai. 근데 모세가 시내산에서 내려왔어요. Full of the presence of God, the glory of God. 하나님의 영광이 모세 위에 임했고 하나님의 임재가 가득했어요. Then the children of the Israel said no. 근데 이스라엘 백성이 아니요. It terrified the children of God. 그 하나님의 임재가 그들을 두렵게 만들었어. We don't want this thunder, that thunder up in the mountains. 그냥 그 영광은 산에 머물게 해주세요. 저희는 We don't want to hear the voice of God. 우리 하나님의 음성을 듣고 싶지 않아요. Because when we hear the voice of God, it brings fear within us. 왜냐면 하나님의 음성을 들을 때 우리는 두려워요. And the children of Israel said Moses. 그래서 이스라엘 백성들이 모세. We don't want to hear God. 저희는 하나님의 음성을 듣고 싶지 않아요. May God speak to you. then you can speak to us. 자, 하나님이 당신에게 말씀하시고 당신이 우리에게 말씀해 주세요. Can you imagine being a parent and your child saying to you, I never wanna hear your voice again? 네, 여러분이 부모라고 생각하고 여러분의 자녀가 나는 부모님의 음성 듣기 싫어라고 한다고 Because when I hear your voice, it brings fear in me. 왜냐면 부모님의 음성을 들으면 무서워요. So let's bring someone between us 그래서 부모님과 제 사이에 한 다른 사람을 둡시다. that you can speak to that person, then the person can speak to me. 그래서 엄마 아빠 모세파가 그 사람에게 말씀하시고 그 사람인 저에게 말씀해 주셨어요. So Moses became the mediator. 그래서 모세가 중재자가 된 거예요. And it wasn't meant to be like that. 근데 하나님이 처음부터 의도하신 게 그게 아니었어요. Because God wanted to have the relationship with His children. 왜냐면 하나님은 직접 그의 자녀들과 관계를 so, 맺기를 원하셨어요. So the whole Old Testament. 그래서 구약 성서 내내. You and I could never speak to God directly. 우리가 직접 하나님께 대화를 나눌 수 없었습니다. That's why we had prophets in the Old Testament. 그렇기 때문에 구약 성서에 선지자가 있었죠. And that's why we had priests. 그리고 그렇기 때문에 제사장들이 있었어요. That God will speak to the prophets. 하나님이 선지자들을 통해서 말씀하셨어요. And the prophets will speak to the people. 그리고 선지자들이 백성들에게 Whenever the people wanted to speak to God. 그래서 사람들이 하나님께 말씀드리길 원하면 They had to bring a sacrifice through a priest. 예, 제사장을 통해서 번제물을 가져왔어야 됐어요. But thanks be to Jesus Christ. 네, 예수 그리스도 때문에 that he became the mediator once and for all. 영원히 우리의 중재자가 되어 주셨죠. So now today you and I can boldly come before our Father. 그렇기 때문에 여러분과 제가 이제는 용감하게 하나님 앞에 직접 나갈 수 That 있어요. you can call your Father in your bedroom, in your dining room, in your kitchen 그래서 여러분이 부엌에서 침실에서 하나님 앞에 직접 울부짖을 수 at 있습니다. any time. 언제든지. And the Father desires to hear from you. 그리고 아버지는 여러분의 목소리를 듣기를 원하세요. But the children never wanted 근데 이스라엘 백성들은 원치 않았어요. a deep relationship with their Father. 아버지와 관계 맺기를 원치 않았어요. But us to be able to hear the voice of our Father. 네, 우리는 하나님의 음성을 아버지의 음성을 들어야 합니다. It comes out from a deep understanding of who Jesus Christ is. 예수 그리스도가 누군지에 대한 그 이해함을 가져야지만 하나님의 음성을 들을 수 있어요. Jesus Christ is our mediator. 왜냐면 예수 그리스도가 우리의 중재자가 되십니다. Who is Jesus to you? 예수님은 여러분에게 누구세요? Is what the disciples were asked by Jesus Christ. 그래서 한 제자가 예수님께 와서 그 질문을 했죠. Who do men say that I am? 아, 예수님이 제자에게 물었어요. 사람들이 나에 대해서 뭐라고 말하냐? And the disciple said, 그리고 그때 그 제자가 Some say you are John the Baptist. 어떤 사람은 당신이 세례 요한이라고 Some say you are Elijah. 어떤 사람은 당신이 예, or Jeremiah. 아니면 예레미야. Or one of the prophets. 아니면 선지자 중에 한 명이다. But Jesus Christ said. 네 예수 그리스도가 말씀하셨어요. But who do you 하지만 너는 not what people say. 다른 사람이 말하는 거 말고 The Jesus that you know 너가 아는 예수님 is the Jesus that you're going to represent when you go to all the nations. 왜냐면 여러분이 아는 예수님을 여러분이 열방에 나가서 전할 And I 거예요. pray that you may know him. 그래서 제 기도는 여러분이 그분을 아는 것입니다. Simon said, 그래서 시몬 베드로가 You are Jesus Christ, 당신이 예수 the Son 그리스도이십니다. of the living God. 살아계신 하나님의 아들이에요. And Jesus Christ said, 그래서 예수님이 말씀하시기를 Simon Bar Jonah, 그래서 시몬 베드로야 this has not been revealed to you by anything besides my Father. 아버지가 너에게 밝혀주신 진리이다. Upon the revelation you've got about me, 그래서 너가 나에 대해서 받은 그 계시 it's going to change you. 너를 변화시킬 것이다. Because Simon meant someone who was tossed and turned by every by every wind. 그래서 왜냐면 왜냐면 시몬이라는 그 이름의 뜻은 그냥 바람에 휘날리는 someone who was not stable in his ways. 그래서 자기의 그 행동이 일치되지 않은 But the revelation Simon got about Jesus Christ 하지만 예수님에 대해서 바, 시몬 베드로가 받은 그 it 계시가 changed who Simon was. 시몬을 바꿨어요. And he became Peter. 그리고 그때 베드로가 된 Petros. 거죠. which means rock. 그 베드로는 바위라는 뜻이죠. And Jesus Christ said, upon that revelation, 그래서 예수님이 너가 받은 그 계시 I'm 때문에 going to build my church 내가 그 나의 교회를 세우겠다. on a solid foundation. 그 어, 단단한 기초 And Jesus 위에서. Christ is that foundation. 그래서 예수 그리스도가 우리가 기, And, 우리의 기초가 되어야 합니다. And the gates of Hades shall not prevail. 그리고 지옥의 어떠한 것도 그것에 대해서 대항할 수 없죠. I'm going to quickly share with you who Jesus Christ is. 예수 그리스도가 누구인지에 대해서 먼저 간단하게 나눌 거예요. Because in the Old Testament we see Jesus. 왜냐면 구약 성서에서 저희가 예수님을 볼 수 있어요. Whenever the children of God wanted to meet their father. 이스라엘 백성들이 아버지를 만나고 싶을 때 They carried a tent with them in the wilderness. 어디를 가든지 이 성막을 들고 다녔어요. Because no one had direct access to the father. 왜냐면 아버지께 직접 갈 수 있는 방법이 없었습니다. So Moses had to build a tent. 그래서 모세가 이 성전을 지었어야 됐어요. The tent of meeting. 그래서 만남의 장소였습니다. It is where they met with God. 하나님을 만나는 곳이었어요. We are so privileged. 우리에게는 특권이 많아요. That we can meet with God anytime. 우리 언제든지 하나님을 하나님을 만날 수 있기 Can you 때문에 imagine if Jesus Christ hadn't died for us? 예수 그리스도가 우리를 위해서 죽지 않았다면 한번 생각해 보세요. We will be still bringing our bulls and our turtle doves for sacrifice. 그래서 여전히 우리는 황소와 그리고 우리의 비둘기들을 가지고 나갔어요. But this is a prophetic picture of who Jesus Christ is. 근데 이 그림은 예수님이 누군지에 대해서 예언적으로 보여줍니다. The tabernacle of Moses portrays who Jesus Christ is. 그래서 이 성서는 어, 예수님이 누군지를 보여주는 거예요. Exodus 27 verse 9. 그래서 그래서 출애굽기 27장 9절을 보면 It says the tabernacle of Moses was made out of white fine linen. 예, 그래서 세마 포장을 통해서 이 성막을 만들었다고 해요. The white linen represents the righteousness of Jesus Christ. 그리고 그 흰색의 세마 포장은 예수님의 이로움을 뜻합니다. That Jesus Christ had to be righteous to die for our unrighteousness. 우리의 그 거룩하지 못한 것을 위해서 의로운 예수님이 돌아가셨어야 됐어요. The white linen represents the holiness of Jesus. 그래서 그 흰색 천 세마포는 세마포장은 예수님의 거룩함을 뜻해요. The purity of Jesus. 그리고 예수님의 순결함. When you and I sinned in the Old Testament. 그래서 여러분과 제가 만약 구약 성서에 죄를 지었다. You had to find an animal. 여러분이 동물을 찾아서 that had no sickness on it. 아무런 병도 없는 no broken bone. 그리고 부러진 뼈가 없는 it had to be a good animal. 아주 건강한 동물을 찾았어요. And then you bring it to the priest. 그리고 나서 제사장에게 데려가요. Then you put your hand on the animal. 그리고 여러분이 그 동물 동물의 손을 Confess your sins. 그리고 여러분의 죄를 고백해요. And then the priest will slay that animal. 그리고 나서 제사장이 그 동물을 죽입니다. And that animal will die on your behalf. 그리고 그 동물이 여러분을 대신해서 죽어요. And you will do that for You do that every 12 months. 그리고 매 12개월마다 every 12 해야 돼요. months. 12개월마다 해야 돼요. Then there was atonement for your sins for one year. 그리고 나서 여러분이 1년 동안 죄를 대속받는 것이 있어요. Then the next year you come again. 근데 1년이 지나면 또 And 가야 again. 돼요. 그리고 또 가야 돼요. And again. 그리고 또 가야 돼요. Thanks be to Jesus. 근데 예수 그리스도를 감사드리죠. 그 의로움. And there was only one entrance, 그래서 들어갈 수 있는 문이 하나밖에 없었어요. one gate. 한 게이트밖에 One 없었어요. 문이 하나밖에 This 없었어요. diagram represents that 그래서 이 모형은요. There's only one way to the Father. 아버지께로 갈 수 있는 길이 하나밖에 없다라는 것을 보여줘요. If they had three openings, 만약에 문이 세 개가 있었다면, this diagram will illustrate that there are many ways to the Father. 그렇다면 아버지께로 갈 수 있는 길이 어, 문이 세가 다양하다고 보여줄 거예요. But Jesus Christ said, "I'm the way." 네, 예수님 말씀하시기를 내가 길이고, I'm the truth. 내가 진리요, and I'm the life. 내가 생명이다. No one. 어느도 no one 어느 누구도 no matter how good you are 여러분이 아무리 no matter how good looking you are 아무리 잘생긴 no matter how smart you are 아무리 똑똑할지라도 no one 어느 누구도 comes to the father 아버지께로 올 수가 없다 except through Jesus 나 예수 그리스도를 통해서만 and it's Jesus and it's Jesus and it's Jesus only 그래서 예수님 예수님 예수님만을 통해서 갈 수 있어요 there are no two ways about it 예 그래서 다른 방법이 없어요 people say all roads leads to God 그래서 아 모든 길이 결국엔 하나님께로 어, 인도해요라고 And I say there's only one way that leads to God. That is through Jesus Christ. 하지만 진리는 예수님 한 분만을 통해서 우리가 아버지께로 갈 수 있습니다. Because he's the only one that died for you and me. 왜냐면 여러분을 위해서 죽은 분이 예수님밖에 없기 때문에. And when you came by the gate or by the door. 그래서 여러분이 그 게이트를 통해서 들어가요. The door or the gate. 그문그 그 게이트가요. Had different colors. 예, 다양한 색채가 있었어요. And four of the colors represents who Jesus Christ is. 그리고 그 네 가지 색깔 딸이 예수님을 보여줬습니다. According to the four gospels. 예, 그래서 사복음서를 통해서 알 수 있는 예수님의 모습. One gospel, but four writers of the gospel. 예, 그래서 아, 네 가지 복음서가 예, 다 예수님이 쓰여져 있죠. 마태, Mark, 마가복음, Luke, 누가복음, and John. 그다음에 요한복음. Okay, we start off with purple. 예, 그래서 보라색으로부터 시작하며. Purple talks of, uh, about the royalty of Jesus Christ. 예, 그래서 보라색은 예수님의 그 귀족. That's why we are called the royal priesthood. 그래서 그래서 그 왕족을 뜻하는데 우리가 다 왕족이라고 얘기합니다. Because of what Jesus Christ did. 예수님이 행하신 것 때문에 우리가 다 왕족입니다. Matthew. 그다음에 마태. Portrays the genealogy of Jesus Christ. 마태복음을 보면 예수님이 어떠한 대를 거쳐서 오셨는지 보여주죠. And the book of Mark. 그리고 마가복음은요. Talks about the scarlet. 그다음에 어, 스칼렛을 the red, the blood of Jesus 이 Christ 빨간색 예수님의 보혈에 대해서 얘기해 that was 줍니다. shed for you and I. 그래서 여러분과 저를 위해서 흘리신 그 보혈. If there was no Calvary, 만약에 갈보리가 없었더라면 there wouldn't be DTS. 그렇다면 우리가 이 DTS도 없겠죠. White talks about righteousness and holiness and purity. 그다음에 흰색은요 의로움과 그리고 죄 없음, 그다음에 순결을 얘기합니다. The spotless lamb that died for you and me. 자, 순결한 죄 없는 그 양이 그, 우리를 위해서 돌아가신 거예요. And blue. 그다음에 파란색. His origin. 예, 그다음에 오리진입니다. The Son of God. 하나님의 아들이라는 것을. Four colors. 그래서 이 네 가지 색깔이. The gospel writers. 이, 예, 그래서 이 복음서들을 잘 대표하고 있어요. And there were three openings. 세 가지 어, 이 천을 통해서 들어갈 수 있는 by the gates. 것이 게이트에 세, 세 개가 있었습니다. The first opening, I'm the way. 첫 번째 오프닝은요. Second way, the second opening, the 그다음에, truth. 그다음에 두 번째 이것은 길이고 이것은 진리이고. And the fourth and the third opening, I'm the truth. 그리고 이 세 번째는 이제 진리, 생명. And there were four pillars by the gate. 그다음에 어, 게이트 옆에는 네 가지 기둥이 있었어요. Matthew, Mark, Luke, and John. 그다음에 마태, 마가, 누가, 요한. Pro- who Jesus Christ is in the Old Testament. 예, 그 모든 예수님이 어떤 분인지를 잘 보여주고 있습니다. And when we come to the Father, 그래서 우리가 아버지께로 갈 때, we can't come through any other ways. 어떠한 다른 것을 통해서 들어갈 수 없어요. There's only one way to the Father. 아버지께로 갈 수 있는 길이 하나밖에 없습니다. We can't come through Hinduism or Buddhism. 그래서 힌두교나 아니면 불교를 통해서 들어갈 수 없어요. We can't through we can't come through even yoga. 아니면 요가를 통해서도 들어갈 수 없습니다. I, I know that's a sensitive one in our generation. 예, 그래서 우리 세대 때는 요가가 나쁘다라고 얘기하면 사람들이 굉장히 민감하게 But my heart is I want you to walk in freedom. 네, 여러분이 자유 가운데 걸었으면 좋겠습니다. Then you don't have to walk bound. 그렇다면 여러분 묶임 가운데 있을 필요가 없죠. We can talk about yoga later on if you want. 여러분이 요가에 대해서 알고 싶으면 제가 나중에 더 설명할게요. We can't Bible says, choose today whom you're gonna serve. 그래서 오늘 여러분이 누구를 섬길지에 대해서 결정하십시오. Yoga comes out of Hinduism and, and Buddhism. 그래서 요가는요 힌두교와 불교를 통해서 나왔어요. It's not just a pose you do. 그냥 여러분이 하는 그냥 하나의 포즈가 아닙니다. It's not just meditation. 그냥 어, 단순한 묵상이 아니에요. Meditating to who? 그래서 누구에 대해서 묵상하는 거예요? Meditating to who? 그래 누구에 대해서 묵상하는 거예요? Every pose in yoga 그 요가에서 말하는 모든 포즈는 동작은요. is a Hindu god. 예, 그래서 힌두 신을 뜻합니다. That's for free. 예, 그래서 그냥 무료로 드리는 정보예요. Jesus says, "I'm the way." 예수님은 내가 길이다라고 말씀하세요. Some of these things hinders us to have an intimate relationship with the Father. 그래서 많은 것들이 우리가 하나님과 친밀한 관계를 갖는데 걸림돌이 됩니다. The Bible says, "Test and see." that the Lord is good. 근데 성경에서는 하나님이 좋다라는 것을 여러분이 시험하고 그분이 아, 그분의 좋으심을 맛보라고 When you have tested the best, you forget the rest. 근데 여러분이 정말 최고를 맛봤다면 그 나머지는 When you have 다 tested the 버리게 best, you 되죠. don't need the rest. 여러분이 정말 최고를 경험하면 나머지는 필요가 없어요. The reason why we need the rest is because we haven't tested the best. 우리가 나머지가 필요한 이유는 최고를 경험을 아직 못했기 때문입니다. And we want to do what Jesus Christ did. 근데 우리가 예수님이 하신 것을 하기를 원해요. 원해요. Jesus Christ was never in yoga. 예수님은 요가를 안 하셨죠. And he never did this so-called meditation. 그리고 다른 이 묵상을 한, 하시지 않았어요. Even people call it Christian meditation. 자 어떤 사람들은 크리스천 묵상이에요. 근데 그냥 어, 사실 요가를 하는 것입니다. 음, I'm like, what is that? 저 지금 어 그게 뭐예요? I'm meditating. 어저 지금 그냥 묵상하는 거예요. That's weird. 어, 그 이, 좀 이상하지 않아요? Let's keep it simple. Hey. 예, 저희 심플하게 Let's keep it 생각합시다. simple. 그냥 심플하게 Let's keep it 생각합시다. simple. 그냥 심플하게 생각합시다. This is who Jesus Christ is. 예수님이 바로 이런 분이세요. Every one of these um, furniture portrays who Jesus Christ is. 이 성막 안에 성서 안에 있었던 이 모든 것들이 예수님을 뜻해요. I'll condense this in 20 minutes. 그래서 20분 안에 제가 이 모든 것을 다 요약해서 설명해 It's a 드릴게요. five-day teaching. 예, 원래 5일 동안 가르쳐야 되는 건데 Okay, first thing first. 그래서 첫 번째를 오- When you came into the tabernacle, 여러분이 그 성산으로 들어갈 때 Jesus Christ says, I'm the door, 그래서 예수님이 내가 I'm the gate. 내가 게이트다. That's what the Bible says in Psalms 100. 예, 그래서 시편 100편을 We 보면 enter his gate 우리가 그 문으로 들어가는데 with thanksgiving 감사함으로 들어갑니다. and his courts 그리고 그분의 사, 어, because 그, there's the outer court 그 것들이 있는데요. The inner court. 그리고 그다음에 뜰 안이 The holy court. 그다음에 성소가 있고 And then the holy of holies. 지성소가 있습니다. The first thing you saw when you came into that into the tabernacle 그래서 여러분이 성소 안으로 처음 들어갈 때 was the brazen altar. 예, 그래서 그 어, 뭐랄지 번제 번제단을 봐요. This is where Jesus Christ says, "If I may be lifted up." 그래서 만약에 너희가 나를 높인다면, I will draw all men to me. 그래서 모든 사람들이 나에게로 올 것이다. This was a place of slaughter. 그래서 이곳에서 저희가 동물을 Where you bring the animal. 그래서 동물을 가져다가 The priest will slay the animal. 제사장이 거기서 동물을 죽여요. And will put the animal on the brazen altar. 그리고 그 번제단 위에 동물을 올립니다. And you take the blood of that animal. 그 동물의 피를 가져다가 into the holy place. 그것을 성산으로 가지고 가요. But before we go into the holy place. 근데 성산으로 들어가기 전에 When Jesus Christ died on the cross. 예수님 십자가에 돌아가셨을 때 He said it is finished. 모든 것이 끝났다. 끝났다라고 It is f i 모든 것이 끝났다. Which echoed all the way back to Genesis. 그렇게 어, 그 모든 것은 창세기부터 시작된 모든 것을 뜻합니다. When God had finished creating creation. 하나님이 그 창조물을 다 마치셨을 the 때 The Bible says God rested. 하나님이 안식을 취했다고 성경은 나와 있어요. And we only see God getting out of the rest. 그리고 하나님의 안식을 끝낸 것은 When Adam sinned. 아담이 죄를 지었을 때 안식을 So when Jesus Christ says it is finished finished. 예수님 모든 것이 끝났다라고 말씀하셨을 때. The Greek word to it is finished is tetelestai. 예, 그래서 끝났다라는 그 그리스어가 있는데. Whenever a servant was sent by his master. 그래서 주인이 자신의 종을 내보낼 때. And the servant will come back home. 그 종이 집으로 이제 일을 마치고 집으로 돌아와요. Having done what the master told him. 그래서 주인이 말한 그 모든 일을 다 끝냈. He would say to his master tetelestai. 그때 종이 주인에게 테 테텔레스타라고 얘기를 합니다. meaning what you have told me to do, I have done it. 그래서 주인님이 저에게 말씀하신 것을 제가 I 했다는 have 거예요. fulfilled the mission you sent me to do. 당신이 나에게 준 미션을 제가 마쳤습니다. That's why Jesus Christ had to rebuke Peter 그렇기 때문에 예수님이 베드로를 꾸짖었어요. And said, Peter, get behind me. 그래서 베드로야 내 뒤로 서라. Because I haven't finished my mission. 왜냐면 내 미션이 아직 안 끝났어. My mission wasn't to just ten, I mean, to multiply bread and multiply some fish. 그냥 내가 오병이의 기적을 보내 보여주는 것이 나의 미션이 아니었어. His mission was to go all the way to the cross. 예수님의 미션은 십자가까지 가는 거. And die. 그리고 거기서 죽, 으시는 거. 그리고 장사까지 살리고 그리고 부활하시는 거. So that we can say today 자, 오늘날 우리가 그렇기 때문에 고백할 수 The 있는 거예요. power that raised Christ from the dead lives within me. 그래서 예수님을 살아서 일으키신 그 능력이 저의 제 안에도 있습니다. We couldn't say that scripture if he didn't go all the way. 예수님이 끝까지 자신의 미션을 수행하지 않았다면 우리가 이런 고백을 못 해요. So whenever a servant will come back, he will say, "It is finished." 그래서 종이 That's the last time. 일을 마치고 나서 주인에게 와서 제가 모든 것을 마쳤어요라고 얘기를 합니다. In the old days, when you when you borrowed something from someone, 만약에 옛날에 여러분이 뭔가를 빌렸잖아요. You write it on a document. 그럼 그것을 문서에 씁니다. And when you pay back what you owe that person, 그래서 여러분이 빌린 것을 갚아요. the person would have a tetelestai stamp 그때 테텔레스의 도장을 찍습니다. to say that the debt has been paid. 그래서 이 모든 그 어, And Jesus Christ paid for your paid your debt and my debt. 그 모든 빚을 이 사람이 갚았다. 그래서 예수님이 And 우리 then 빚을 갚으셨죠. he breathed his last breath. 그러고 나서 예수님이 마지막 숨을 쉬셨어요. There is something that happened to him on the cross. 예수님이 십자가에 어, 못 박히셨을 때 한 가지 일이 There were various exchanges that happened on the cross for you and me. 예, 그래서 예수님이 십자가에 못 박히셨을 때 환경이 바뀌었어요. If Jesus hadn't died for us, 예수님 만약에 돌아가시지 않았더라면 we could not have direct access to the Father. 우리는 아버지께로 직접 가지 못하게 됩니다. No one could be able to hear the voice of the Father 어느 누구도 아버지의 음성을 들을 수 없, 없습니다. unless you were a prophet. 어, 선지자가 아니고서는. But thanks be to Jesus Christ 근데 예수님 때문에 that He broke the veil, 그 모든 장막을 that you and I can 선을. boldly come before Jesus 찢으시고 우리가 용감하게 담대하게 because 하나님께 of what He did for you and I. 예수님께서 행하신 일 때문에 And then the priest would come. 그리고 나서 제사장이 와요. To the next piece of furniture. 그리고 나서 그 다음 가구로 갑니다. Which was the brazen laver. 예, 그래서 손을 씻는 곳이에요. And it was full of water. 그래서 물을 넣습니다. The priest would wash himself. 그래서 제사장이 먼저 자신을 씻어요. Before he enters into the holy place. 지상소로 들어가기 전에. If he would not wash himself. 그래서 만약에 자신을 씻지 않으면 he would instantly die. 그 자리에서 즉사합니다. But the Bible says in the book of Ephesians chapter 5:26. 근데 에베소서 5장 26절을 보면요. We are daily washed. 우리가 날마다 씻김을 받아요. By the word of God. 하나님의 말씀으로 인해. So my challenge to you. 그래서 제가 여러분에게 하고 싶은 도전은 study the word of God. 하나님의 말씀을 여러분 read the word of God. 하나님의 말씀을 읽으세요. Meditate on the word of God. 하나님의 말씀을 묵상하세요. Go to bed evening listening to the word of God on your iPod or whatever i thing you've got. 그리고 여러분이 가지고 있는 아이팟이나 아이폰을 통해서 하나님 말씀을 들으면서 또한 한번 자보세요. Because when you get born again, it's your spirit man which is born again. 왜냐면 여러분이 거듭날 때는 여러분의 영이 거듭납니다. But your mind is not not born again. 하지만 여러분의 생각은 거듭나지 않아요. But your mind can get born again by the renewing of your mind through the word of God. 근데 여러분의 생각이 거듭날 수 있는 것은 하나님의 말씀을 들으면서 여러분의 생각이 새로워질 때 가능합니다. Then you can begin to have the mind of Christ. 그때 여러분이 그리스도의 생각을 가질 수 있어요. Who wants to grow in faith in here? 저 하나님 어, 믿음이 자라고 싶으신 분. Who wants to grow in faith in here? 믿음이 자라고 싶으신 분. Go in the word of God. Study the word of God. 그렇다면 하나님의 말씀 가운데 m 말씀을 여러분 들으시 믿음은 들으면서 and by hearing the word of God. 그리고 그 들음은 하나님의 말씀을 Faith comes in four ways. 믿음은 네 가지 방법을 통해서 옵니다. But faith comes by hearing. 근데 첫 번째는 들음을 통해서 And that's how Our minds are renewed. 그때 우리 생각이 새로워질 수 있어요. Because of what we collected growing up. 예, 우리가 자라나는 것이죠. Through education. 교육을 통해서 우리가 Through our upbringing. 그리고 우리 어, 집안 배경 Through the through the, I mean, the surroundings and the atmospheres we were under. 그리고 우리가 어, 있었던 그 주위 환경에 의해서 자라죠. Your greatest battle is up here. 여러분이 가장 큰 영적 전쟁은 여러분의 생각 가운데 있어요. Your greatest form of warfare happens up here. 여러분이 가장 큰 전쟁은 여러분의 머리 가운데 있습니다. It starts off as, as a thought. 예, 그래서 생각에서 시작하고 You begin to think and meditate on that thought. 그 생각을 여러분이 묵상하기 시작해요. And then gradually you begin to do what the thought says. 그리고 점차 그 생각대로 여러분이 행동을 합니다. Then gradually becomes a foothold. 그리고 나서 그것이 여러분에게 덧치돼요. And then it becomes a stronghold. 그리고 나서는 견고한 진이 됩니다. Resist the devil up here. 여러분 이 생각 가운데 있는 그 사단을 물리, 물리치세요. And he will flee from you. 그럴 때 원수가 달아날 것입니다. But the way you can resist it is 근데 우리가 원수를 대적할 수 있는 것은 applying the truth. 진리를 세우는 거예요. And the truth is found in the word of God. 그리고 그 진리는 말씀 가운데 있습니다. John chapter 1 verse 1 says, 그래서 요한복음 1장 1절을 보면요. In the beginning was the word, 태초에 말씀이 있었다. and the word was with God, 그리고 그 말씀이 하나님과 함께 and 계셨고 the word was God, 그리고 그 말씀이 하나님이셨다. and the word is Jesus. 그리고 그 말씀은 예수님이다. And that word, 그리고 그 말씀 Ephesians 5:26. 에베소서 5장 26절. Daily cleanses us. 날마다 저희를 씻겨 주세요. When you were born again, 여러분이 거듭날 때 there are certain things that were just removed instantly. 그 자리에서 즉시 제거된 것이 있어요. But there are certain things in your thought life 하지만 어떠한 것은 여러분의 생각 that you're 가운데 like, dear Jesus, why do I think the way I think? 어, 예수님 왜 제가 이런 생각을 하고 있을까요? I want to think positive things, 저는 긍정적인 것을 생각하고 싶은데 but my mind just thinks of negative things. 하지만 제 생각은 계속 부정적인 것만 생각나게 해요. And you- I, I begin to hear children of God 그래서 제가 하나님의 자녀들이 saying, I hear voices. 어, 제가 음성을 들어요. I don't know if it's just my mind, but I hear voices. 네, 제 생각인지 모르겠지만 제가 음성을 들어요. When you begin to apply the living water Jesus Christ through the word of God. 근데 여러분이 말씀을 통해서 살아계신 예수님의 말씀을 적용하잖아요. He begins to heal your mind. 여러분의 생각을 하나님이 치유하실 거예요. And deliver you from voices. 그리고 여러분이 듣는 음성으로부터 여러분을 치유하실 겁니다. A dear friend of mine. 제 어, 친한 친구는 He used to be part of uh, he used to be the director of Teen Challenge in LA. 예, LA는 팀 챌린지 사역의 리더였어요. In Teen Challenge, it's, it's a place where they, like a rehab. 예, 그래서 틴 챌린지는요 사람들이 어, 이렇게 교육을 받는 곳이에요. They brought a guy. 예, 그래서 한 사람이 왔는데. Who had who had been in heavy drugs. 예, 그래서 마약을 많이 한 사람이에요. And the doctor says there's nothing that we can do to him. 근데 의사가 말하기를 내, 저희가 이제 도와줄 방법이 없습니다. And his parents had given up. 그래서 부모도 포기했어요. So he will be just wheeled in a wheelchair. 예, 그래서 이 사람은 이제 마약을 너무 많이 해서 몸까지 망가졌는데 휠체어를 타면서 his mind was blown. 어, 생각이 완전히 망가졌어요. And they used to call him a cabbage. 예, 그래서 양배추처럼 그냥 앉아 있다. Because he couldn't function. 면 자기 그 몸의 기능이 제대로 하지 못했어요. And their last hope was teen challenge. 그래서 이 사람들이 마지막으로 소망을 가졌던 것이 My dear friend said no. It's It's hard. I mean, I don't think we can do anything to help him. 근데 사람들이 말하기를 우리가 도와줄 게 없을 것 같아요. Especially if the doctor says there's nothing they can do. 만약에 의사까지 할 수 있는 방법이 없다라고 얘기하면 Some of the staff on Teen Challenge in LA. 네, LA는 스태프 몇 명이 says no, we will have him. 아니요, 저희가 받을게요. They were like no, we can't have him. 근데 어떤 사람은 아니요, 아니요, 저희는 받지. And they said no, we will have him. 그래서 어떤 사람은 아니요, 받고 싶어요. Because when the guy was wheeled in in a wheelchair. 그 사람이 휠체어를 타고 들어왔을 때 one guy strongly sensed 어떤 사람이 강하게 이렇게 마음이 와닿은 것은 that all they needed to do was read the word of God to him every day. 그래서 날마다 이 사람을 위해서 우리가 말씀을 읽어주면 되겠다라는 생각이 들었어요. So they made a roster. 그래서 이 사람들이 로테이션 of reading the word of God to this guy. 이 사람에게 말씀을 읽어주기 시작했어요. They did that for one year. 그래서 1년 동안 그렇게 해줬습니다. That's commitment. 그게 One year. 헌신된 거죠. 1년 동안 그렇게 해줬어요. After one year, 1년이 지나고 나서 the guy was healed. 치유되었습니다. W- wait, before you get to wow, 예, 와우 하기 전에 the guy graduated 그 사람이 졸업을 at 했는데요. Princeton University. 프린스턴 대학을 졸업했어요. And he actually worked. He actually worked under George Bush leadership. 그래서 조지 부시 그 정부 From just reading the word of God. 사람들이 말씀을 읽어줌으로써 그렇게 치유되었어요. That's what the word of God can do. 그게 하나님 말씀의 능력이. Heal your mind. 여러분의 생각을 치유할 거예요. Deliver you from every lies. 그리고 모든 거짓말에서부터 So 여러분을 study the word of 구원할 거예요. God. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 공부하세요. Whenever God speaks, 하나님 말씀하실 때 everything lines up with the word of God. 모든 것이 하나님의 그 진리 진리와 일치됩니다. Everything lines up with His nature and His character. 그리고 하나님 말씀하실 때는 모든 것이 하나님의 상품과 본성. Read the Word of God. 하나님의 말씀을 읽으세요. Even going to bed listening to the Word of God in an audio form is good for you. 그래서 오디오로 여러분이 하나님의 말씀을 들으면서 자는 것까지 한번 해보세요. If you've got nothing to listen to, listen to the Word of God. 만약에 들을 것이 없다, 그러면 하나님의 말씀을 들으세요. Some of you are just saying change your iTunes lists. 어떤 사람들은 아이튠 그 목록을 바꿔라. And just replace it with the word of God. 근데 그것을 그것 대신에 하나님의 말씀을 한번 대체해 보세요. It will do well for you. 여러분이 아주 큰 능력이 My kids love the word of God. 제 아이들은 하나님의 말씀을 참 좋아해요. They sing scriptures. 그들은 그 구절을 가져다가 They go to bed every night listening to the word of God. 그리고 잠자기 전에 항상 하나님의 말씀을 들으면서 자요. And they know the word of God. 하나님의 말씀을 잘 압니다. Some of the questions they ask me I'm like father where is that in the Bible? 그래서 애들이 하는 질문을 보면 어 하나님 이 성경이 어디 나와 있지? Because they just know the word of God. 왜냐면 그들은 하나님의 말씀만 So Jesus is the word. 예수님이 말씀이세요. So please desire the word of God. 그렇기 때문에 여러분 하나님 말씀을 When you came in the holy place. 그래서 성소로 들어갔을 때 The piece of the first piece of furniture you saw was the the the menorah or the golden lampstand. 그그 다음에 보는 것이 황금 촛대입니다. John chapter 15. 요한복음 15장을 보면 Jesus Christ says, "I'm the vine 그래서 예수님이 내가 가지이고 and you are the branches." 어, 내가 나무이고 너희가 가지이다. And we are connected to Jesus Christ. 우리는 예수님께 연결되어 있죠. And we, in, in and through him we can give life. 그래서 예수님 안에서 예수님을 통해서 우리가 생명을 전달할 수 Jesus 있어요. Christ is the light of the world. 예수님이 이 세상의 빛이십니다. So when we come in relationship with him, 그렇기 때문에 예수님과 관계를 맺을 때 we also become light of the world. 우리 또한 세상의 빛이 될수 있어요. So stop singing that song this little light of mine. 그래서 나에게 있는 이 작은 빛그 노래 이제 하지 I'm gonna make it shine. 내가 이것을 빛나게 할 것이다. What is in you is more than a little light. 그래서 여러분이 들고 있는 것이 작은 불빛이 아니에요. What is in you is Jesus, is the kingdom of God in you. 여러분 안에 있는 것은 예수님이고 하나님의 왕국입니다. So do not hide the light that Christ has given you. 그래서 예수님이 주신 그 빛을 이제 더 이상 숨기지 마세요. We can't be private Christians. 우리는 굉장히 숨겨 있는 크리스천이 될 수 있어요. Let this light that Christ has given you shine forth. 근데 이제는 예수님 주신 그 빛을 비추세요. There are many people who are crying out to have the light that that you have. 많은 사람들이 여러분이 가진 그 빛을 갖고 싶어서 울부짖고 있습니다. So bring forth your light in darkness and let the light shine forth. 그래서 여러분의 빛을 어둠 가운데 비추셔서 정말 그 빛이 빛을 발하십시오. And Jesus is the light. 그래서 예수님이 빛이십니다. And we are children of the light. 우리는 그 빛의 자녀예요. May this light within us. 우리 안에 있는 그 빛이 May Christ within us. 우리 안에 그리스도가 shine forth. 빛날 수 있기를 원합니다. Don't be ashamed of who you are. 여러분이 누군지에 대해서 창피하게 don't be ashamed, 마세요. Don't be ashamed of what Christ has done for you and me. 여러분을 위해서 예수님이 하신 것에 대해서 창피하게 생각하지 마세요. The next piece of furniture we saw. 그 다음에 본 가구가 no, we would see in the tabernacle. 예, 그 성소에서 본 것이 is the table of the shortbread. 그 빵을 만나를 올린 것입니다. 12 loaves. 예, 그래서 12개의 그 빵을 represented the 12 tribes of Israel. 이스라엘 백성의 12 족속을 보여주죠. And when it was getting late the disciples came to Jesus Christ. 그래서 어, 그 날이 어두워질 때 제자들이 예수님께 왔어요. And say, send everybody home 예수님 지- 사람들을 집으로 보내세요. because it's getting late and we have no food. 이제는 시간이 늦어지고 있는데 저희가 Then 먹을 Jesus 것이 Christ said, 없어요. What do we have? 그래서 예수님이 물어봤죠. 우리가 있는 것이 무엇이 He 있냐? says, We only have a little bread. 하는 예수님 빵 조금밖에 없어요. Jesus Christ took the bread, 예수님 그 빵을 가져다가 gave thanks, 이제 감사를 드리고 gave thanks, 예, 감사를 드렸어요. Gave thanks. 감사를 드렸습니다. I'll teach you a bit about the supernatural maybe on Friday. 그래서 금요일에 The 초자인 key 것에 in the 대해서 supernatural. 제가 가르쳐 드릴 거예요. 초자인 것의 그 열쇠가 뭐? He gave thanks and broke the bread 예수님은 빵을 가져다가 그것을 이제 and 깨뜨리고 multiplied himself 그리고 자신을 배가시키셨습니다. because Jesus Christ is the bread. 왜냐면 예수님이 우리의 양식이기 He 때문에. provided himself in the wilderness every morning. 예수님은 아침마다 자기 자신을 드렸어요. Through manna. 만나를 통해서 Jesus is the bread of life. 예수님만이 생명의 양식이십니다. A team from the base I work with in Herrenhut in Germany. 예, 독일에 있는 헤르누트 베이스에 한 팀이 있는데 One of our DTS team went to China for outreach. 그래서 저희 DTS 팀이 중국으로 갔어요. And they didn't have all the money. 근데 돈이 다 없었어요. They only had the airfares. 그냥 항공비밖에 없었습니다. And they go to China. 근데 중국을 갔어요. Without any money. 돈 없이 갔습니다. During a time of intercession. 네, 중보 기도를 하는데 They were praying. 기도를 하고 있었어요. They were praying. 기도하고 있었습니다. And the father says go and buy bread. 근데 아버지가 나가서 빵을 사라라고 얘기하시죠. That doesn't make sense. 어, 이건 말이 안 되잖아요. You have no money. 돈이 없는데. And God says go buy bread. 나 하나님 말씀하시기는 가서 빵을 They gathered up all the coins they had. 그래서 가지고 있는 동전을 다 꺼내서 Went to the bakery. 예, 그래서 베이커리에 가서 bought about three loaves of bread. 예, 빵세 조각 조각을 샀어요. Came back. 돌아왔습니다. Gave thanks. 예, 감사를 드렸어요. Because that was their probably their last meal. 왜냐면 이게 아 마지막 식사겠다라고 생각을 했어요. Broke the bread. 그래서 그 빵을 이렇게 부러뜨리고 And all their ground fees was in the bread. 내빵 안에 필요한 모든 그라운드 피그 돈이 I'll say that 있어요. again. 다시 All the money they needed for their whole outreach was in the bread. 아울리치 전체 필요한 재정이 그 빵 안에 있었어요. All the money they needed for their whole outreach as a team was in the bread. 그 팀으로서 필요한 모든 아울리치 재정이 그 빵 안에 있었습니다. You've been to Helen Ute. 야, 페르누츠 베이스에 저도 가봤어요. All the outreach money they needed was in the bread. 아울리치 필요한 모든 재정이 그 빵 안에 있었습니다. So who's trusting God for outreach fees? 자 아울리치 비용을 놓고 기도하시는 분들. Okay. Let me give you something that the Father taught me in the bush, bush in Africa. 그래서 아프리카에서 하나님이 저에게 가르쳐 준 것을 여러분에게도 가르쳐 드릴게요. I was trusting Him for finances. 제가 재정을 놓고 아버지를 신뢰하고 있는데. And he just spoke to me and says, David, how can there be no provision 다윗 어떻게 공급이 없다라고 생각하냐? when you are walking with the provider? 그 공급자와 네가 함께 동행하고 있는데. I'll say that again in English. 제가 다시 말씀드릴게요 영어로. How can there be no provision? 어떻게 공급이 없다고 생각하냐? When you are walking with the provider. 너가 공급자와 함께 걷고 있는데. So you never focus on the need. 그래서 여러분 필요에 대해서 집중하는 것이 아니라. The moment you focus on the need. 여러분이 필요에 대해서 집중하기 시작하면. That becomes idolatry. 그러면 그것이 우상 숭배가 되기 시작합니다. Because the Bible says seek Jesus. 왜냐면 성경에서는 예수님을 먼저 so 구해라. you focus on Jesus. 여러분 예수님께 Jesus, I have a need. 예수님 제가 필요가 있습니다. And you leave it in the in Jesus hands. 그리고 그것을 예수님 손에 올려 드려요. And you continue to focus on him. 그리고 계속 예수님께 초점을 And you begin to thank him. 그리고 그분께 감사하기 시작하십시오. Before you even see the provision. 여러분이 그 공급을 보기도 전에. Never focus on the need. 여러분 절대로 필요에 Never worry about the need. 여러분 필요에 대해서 걱정하시면 안 돼요. Matthew chapter 6. 마태복음 6장. Why worry? 왜 걱정하느냐? You can never add anything by worrying. 걱정한다고 해서 더해질 게 없잖아. If the father can provide food for the birds. 아버지가 새를 위해서 뭐그 모든 것을 Are you not far much more valuable than the birds of the air? 너가 날아다니 저 새보다 더 귀중하지 않냐? Focus on Jesus. 예수님께 초점을 주십시오. Never focus on the need. 여러분 필요에 집중하셔서 When you focus on the need, you get overwhelmed. 여러분 필요에 집중하기 시작하잖아요. And when you get overwhelmed, you get confused and hopelessness comes in. 그리고 압도당할 때는 여러분이 혼란스러워지고 그리고 나서는 소망이 없어집니다. But when you focus on Jesus, 네, 여러분이 예수님께 초점을 돌 때는 the Father knows your need. 아버지가 여러분의 필요를 아세요. You take care of the Father's business and you take care of your business. 그래서 여러분이 아버지의 일을 하실 때는 아버지가 여러 분의 일을 대신해서 싸울 겁니다. by keeping the main thing the main thing. 그래서 중요한 것을 중요한 것으로 두는 거예요. The Father knows your needs. 아버지는 여러분의 필요를 So 아십니다. don't stress and worry and, and hell, I mean and and panic. 그래서 여러분 그 필요 때문에 스트레스 받거나 아니면은 너무 걱정하지 마세요. God always comes through. 하나님이 항상 always comes through. 항상 역사하십니다. I'm a living testimony to that. 그래서 제가 살아있는 가, 증거물이에요. My mother stopped ask, asking me how are you. 아, 이제 저희 엄마가 더 이상 어, 어떻게 지내라고 물어보지 않습니다. She asks me where are you. 대신 어디에 있어라고 물어봅니다. Where are you? 어디에 있어? Because In, in all love and in all humility. 그래서 제가 정말 겸손히 여러분에게 말씀드릴 수 있는 Some 것은 people have amazing church, churches that, that, that support them. 어떤 사람들은 그들을 지원해주는 좋은 교회들이 있어요. I've never had anyone support me in, in, in 14 years. 저는 14년 동안 한 번도 어느 한 사람이 저를 후원해 I don't have a church that supports me. 예, 저는 후원자를 쫓아가지 않아요. I don't have monthly support. 저는 매월 저를 후원해 주는 사람이 없어요. And the father asked me never to write a newsletter. 그리고 아버지는 저에게 뉴스레터 쓰지 말라고 하셨어요. I only wrote one newsletter in 14 years. 14년 동안 뉴스레터는 한 번밖에 쓴 적이 없어요. Father says, seek me. 아버지는 먼저 네가 나를 구하라 나를 신뢰해라. And I'll be so faithful. 내가 신실하게 너에게 Sometimes it comes at 11:59 59 seconds. 어떨 때는 11시 55 9분 59초에 always comes through. 하지만 하나님은 항상 신실하게 응답하세요. God always comes through. 하나님은 항상 신실하게 응답하세요. The day when I arrived to do my DTS. 제가 DTS 하러 도착한 날 I felt the, I felt the Lord say to me, David, today, David 오늘 In two years time, 2년 후 바로 오늘 I'm going to take you to Australia. 내가 너를 호주로 데려가겠다. And I'm like, Father, I just got here. 그래서 아버지 제가 방금 도착했잖아요. And you are telling me about Australia in two years time. 근데 2년 후에 내가 호주를 갈 거라고 말씀해 주세요. There's something the Father will tell you today. 내 아버지가 여러분이 오늘 말씀하신 That you will explain two years later. 그리고 2년 후에 여러분이 제대로 이해하게 Between now and then. 그리고 지금서부터 그때까지 You have to trust him. 여러분 계속 그분을 신뢰하셔야 합니다. I remember with Terry in in Sweden. 그래서 제가 테리와 스웨덴을 기억하는데. And when I prayed and I felt the release of her coming to Kona. 그래서 코, 이제 테리가 코나를 가게 된다라는 것을 and I felt the Father say in two years time. 네 그때 하나님이 저에게 말씀하시기를 2년 후에. Your first invitation to Kona is going to come through Terry. 테리를 통해서 네가 코나의 첫 번째 초대를 받을 것이다. I didn't tell Terry. 저는 테리에게 안 I didn't 넘었어요. manipulate anything. 예, 저는 그 상황을 직접 만들고 I 싶지 just said, 않았어요. okay, Father, I leave that. That's in your hands. 자, 아버지 그것을 그냥 아버지 손에 맡겨드릴게요. And and then there was a school, the fire fragrance in Germany. 근데 독일에 파인 프리겐스 스쿨이 있었어요. And two people, 근데 두 명이 Andy Bird 앤디 버드와 and um. Taylor and Taylor. 테일러 스타츠라는 리더가 both of them 그 두 분 모두가 asked me to come to Kona. 코나에 이제 와달라고 초청했어요. Around 11:30 in the morning. 그 아침 11시 반에. And then I went to check my emails. 그리고 나서 제가 이메일을 On the same day. 그 똑같은 날에 I got an email from Terry. 테리한테서 이메일이 왔어요. Saying David, would you like to come to Kona and speak on one of our schools? 예, 그래서 테 어, Three people on the same day. 와서 저희 DJ에서 말씀해 주세요라고. And the first two invited me, I would have said no until I got an invitation from her. 근데 테리에게서 초대를 받기 전까지 제가 다른 사람에게는 노라고 Because the father said the first one is going to come through her, but three of them them. 왜냐하면 아버지가 아버지가 테리를 통해서 초대가 올 거라고 말씀하셨기 때문에 테리가 초대할 때까지 기다렸어요. I served the DTS. 그래서 제가 GTS를 After starting at GTS, 스텝하고 나서 I was with YWAM in Zimbabwe for 18 months. 18개월 동안 YM 짐바브웨와 있었습니다. And I felt the Father say, "Go and serve your your home church." 그때 하나님이 어, 이제 모교회를 섬겨라. For six months. 6년 6개월 동안. For it's time to go to Australia. 호주로 가기 전에. Okay. What in Australia am I going to do? 예, 그래서 호주로, The father said, I want you to go and do a school of evangelism in Australia. 호주로 가는데 이제 그 전도 학교를 하라고 하는 Thank you, Jesus. 말씀하셨어요. 감사합니다, 예수님. But I don't want you to write a newsletter. 하지만 가는데 뉴스레터는 쓰지 I 않아요. don't want you to ask anyone for money. 어느 누구에게도 돈을 어, 후원해 달라고 I just 부탁하지 want you 마라. to seek my face. 그냥 나의 얼굴을 구해라. Pray. 기도해라. So I started praying. 자, 제가 기도하기 시작했어요. Fasting. 이제 금식하면서. Praying. 기도해오고 fasting. 금식하고 on the 28th of December. 네, 12월 28일에 I usually like the I usually like the 28th of December. 보통 12, 12월 28일을 좋아합니다. A lady came to me. 한 여성분이 저희가 오셔서 Is your name David? 너 혹시 데이빗이냐? I was like, yes, ma'am. 아, 네. Merry Christmas. 메리 크리스마스. And I'm thinking, who would want to give you a, a Christmas card on the 28th of December? 누가 28일에 크리스마스 카드를 줄까? I was grateful. I was okay. Thank you, ma'am. 아, 제가 아, 네, 감사합니다. Merry Christmas to you. 어, 어, 메리 크리스마스. Happy, happy belated Christmas. 예, 그리고 크리스마스 지났지만 Went in the bathroom, 저 화장실에 갔어요. opened the Christmas card as I thought it was, 예, 그래서 저는 크리스마스 카드인 줄 알고 열었는데 but it wasn't a Christmas card. 카드가 아니었습니다. It was a check from Lloyd's Bank of England, England. 영국인의 로이즈 은행의 수표였어요. A check of 4,000 pounds. 예, 4천 파운드였습니다. Had a lot of money in 1999. 예, 99년도에는 Even today, that's a lot of money. 지금도 굉장히 큰 돈이죠. But the problem was. 근데 문제는 I couldn't cash the check in Zimbabwe. 짐바브웨에서는 그 수표를 현금으로 받을 수 I could only cash the check in Australia. 호주에서만 할 수 있었습니다. So I needed to trust the Lord for the airfares. 그래서 하나님이 항공비까지 주실 거라고 제가 믿었어야 됐어요. Have you ever been desperate? 여러분 정말 절박해져 본 적 있어요? Okay, I'll ask again. 네, 한번 다시 물어볼게요. Have you ever been desperate? 절박해 본적 있어요? Where you know your family, your friends, no one can help you. 그래서 친구들도 가족들도 도와줄 수 없다라는 것을 알고 No one can help you. 어느 누구도 도와줄 수가 없어요. And everyone's telling me, no, David, this ain't gonna happen. 그래서 데이빗 이거는 절대 안될 You 거야. need a visa. 너 비자도 One 필요하잖아. of the hardest places to go to is Australia, 그래서 가기 정말 제일 힘든 곳 중에 하나가 호주였어요. especially the amount of documentation you need. 왜냐면 문서를 굉장히 많이 I'm like God, did you really say that I should go to Australia? 자, 하나님 정말 호주 말씀하셨어요? And God said, so are you doubting me because of the circumstances? 근데 너가 환경 때문에 지금 나를 My 의심한다. word is still the same regardless of the circumstances. 환경과 상관없이 나의 말 나의 말은 my word never changes. Those circumstances can change. 나의 말씀은 변함이 없고 환경은 변할 수 있다. So you can bow down to the pressure of the circumstances or you can lean unto me and I'll lead you. 너가 환경에 너가 무릎을 꿇든지 아니면 나에게 무릎을 꿇어서 okay, 나의 말을 repented and, remo- and repented of my unbelief and doubt. 자, 저의 의심과 불신에 대해서 제가 회개하고 January came. 예, 1월이 왔어요. I have no visa. 비자가 없어요. And the days are coming closer. 근데 이제 날짜가 다가와요. The travel agent is calling me, David, we're going to cancel your ticket because you haven't come to put a deposit. 그래서 여행사에서는 지금 항공권을 내가 취소해야겠다. 왜냐면 네가 디파짓을 건 적이 없다. And you've been saying you're going to come. You've been saying that in the last three weeks. 지난 3주 동안 네가 계속 오, 돈을 가지고 올 거라고 I'm like, please just hold on. I'm coming. 네, 어, 그래도 갈 I'm 거예요. coming. 어, 갈 거예요. I'm coming. 갈 거예요. Then I knew the day the Lord spoke to me that I was going to go to Australia is coming up very soon. 근데 하나님이 이 날에 너가 호주를 가게 될 거라는 그 날짜가 다가온다는 것을 알았어요. And this is on a Wednesday. 네, 그 수, 수요일이었어요. I've ran out of all the options that I could think of. 그래서 제가 생각할 수 있는 모든 옵션이 so tired, so weary. 그래서 너무 이제 지치고 힘들고. And I was like, Lord, I really need you to come through. 하나님 정말 주님께서 이제 I 응답하셔야 have to get the visa on Friday, and today's Wednesday. 그래서 제가 금요일까지는 꼭 I have to get the a i r f a r e to go to Australia, and today's Wednesday. 그래서 하나님 제가 호주 가기 항공비를 받아야 되는 All those two things needs to come by Friday. 하나님 금요일까지 이 두 가지가 와야 됩니다. Then I can leave on Saturday, 그때 제가 토요일에 떠날 수 so I can 있어 arrive in Australia on Sunday. 그래서 그리고 나서 일요일에 호주에 도착할 수 있고 And I have nothing, nothing, nothing, nothing. 근데 저에게는 아무것도 아무것도 아무것도 없었어요. And came back home on Thursday in the afternoon. 그래서 목요일 오후에 제가 집으로 돌아왔어요. Knowing in 24 hours. 그래서 24시간 후에 everyone is going to say, David, we told you. 그래서 모든 사람들이 데이비드 우리가 말하지 않았냐? That this thing of being, I mean, trusting God doesn't really work. 하나님을 신뢰하는 그 모든 것이 다 헛된 것이라고. Because God helps those that help themselves. 왜냐면 하나님은 스스로 돕는 자를 돕지 않냐? Then it's not not God then. 그렇다면 진짜 하나님이 아니죠. Because I grew up being told God only helps those that help themselves. 왜냐면 제가 자랄 때는 사람들이 하나님은 스스로 돕는 자만 God had to heal me and deliver me from that lie. 하나님 그 거짓말에서부터 저를 자유케 하셨어야 됐어요. On on Thursday around 3 p.m. 그래서 목요일 날 오후 1시 반에 sleeping on my bed. 제가 침대에 이렇게 눕고 있는데 and the father gave me a name. 근데 하나님이 이름을 하나 주셨어요. of a guy called Philip. 필립이라는 이름을 주시고 And Philip was from England. 네, 필립이 영국 사람이에요. And the Father says, I want to go and call, I want you to go and call him. 네, 필립에게 전화해라. I'm like, this is weird 그래서 어, 이 좀 이상한데. because I don't have his phone number. 왜냐면 저는 필립의 전화번호가 없어요. So I brushed it aside. 그래서 저는 그냥 옆으로 이렇게 I want you to go and call 줬죠. Philip 근데 하나님 또 말씀하시는 거예요. I 필립에게 brushed it 전화해라. aside. 네, 그것을 그냥 옆으로 because 또 for me, you got to be logic. You got to be very logical with me. 근데 하나님이 저에게는 좀 이성적으로 That was then. 말씀하셔야죠. I want you to get up now and, and call, call Philip. 근데 지금 침대에서 일어나서 필립에게 전화해라. Most of the time, we talk ourselves out of, I mean, out of obedience. 근데 많은 경우 우리가 왜 순종을 Most of the time, 하면 안 되는지 못하는지에 대해서 우리를 정당화시킵니다. I went to my mom. 제가 엄마에게 갔어요. Mom, 엄마. Can I please use your phone? 어, 제가 전화기 써도 될까요? Where do you want a phone? on a phone England. 어디에 전할 건데 영국이에요. Sign in our house we don't call overseas because it's very expensive. 그때는 국제 전화가 너무 비싸 가지고 국제 전화를 못 했어요. Who do you want a phone? 어, 누구한테 전할 건데? Uh, a guy called Philip. 어, 필립이라는 사람. Why do you want to call him? 왜, 왜 전화할 건데? Uh, there's something the Lord has put on my heart. 근데 하나님이 주신 마음이 있어가지고요. I grew up in a, in a family and in a culture. 근데 제가 자란 그 집안 문화는요. When you have, you have. When you don't have, you don't have. 있으면 있는 거고 없으면 없는 거예요. You never, ever, ever, ever ask anyone for anything. 절대로 사람들에게 부탁을 해선 안 되는. That was the culture I was raised in. 저 제가 그런 집안에서 자랐습니다. Maybe the Lord was trying to break, I mean, pride in my in my life. 나 하나님이 제 안에 있었던 그 교만을 깨뜨리길 원하셨던 Mom 거예요. Mom came and unlocked the phone. 그래서 엄마가 이제 전화기를 꺼내서. Give me the the number so I can dial. 그래 그러면 내가 걸어줄 테니까 I 번호 don't have the number. 엄마 전화번호가 없어요. Mama looks at me like. 자, 엄마가 저를 쳐다보면서. What have you been smoking? Kind of. 너 지금 뭐 마, 마약했니? So you want to phone someone and don't have their phone number. 어, 전화는 하고 싶은데 전화번호가 없어? And this is where I'm, I'm praying, Father. Now this is the time to speak. 근데 아버지 이때 말씀하셔야 됩니다. So they, so they don't think GTS. I mean, did something weird to me. 그래서 GTS를 통해서 내가 미치지 않았다라는 것을 사람들에게 보여줘야 되잖아요. Father, speak for your servant wants to hear your voice. 그래서 주의 종이 듣겠나이다 말씀하여 주세요. 주세요. And the father says, okay, you take the phone from my mama and dial the number I'm gonna give you. 그래서 아버지가 말씀하시기를 전화기를 네가 직접 들어서 이제 내가 주는 번호대로 전화해라. Dial the 14-digit number. 그래서 제가 14자리를 눌렀어요. My level of faith. 그때 제 믿음의 수준이 was expecting 기대한 것은 the operator to pick up the phone 그냥 오퍼레이터가 이제 전화기를 and 들어서 say the number your phone doesn't exist. 그 번호가 존재하지 않는다라고 얘기해 줄 줄 알았어요. But what happens 근데 어떤 일이 있었냐면 if a guy in England and you're phoning from Zimbabwe 네, 짐바브웨에서 제가 전화를 하는데 영국에 있는 called 사람이 Philip picks up the phone? 필립이라는 사람이 진짜 전화를 받아요. And he says, "Hi, is this David?" 그래서 어 안녕하세요. 혹시 데이빗이세요?라고 물어보는 거예요. Thanks be to God because my mama was there. 그래서 엄마가 옆에 있는 것이 얼마나 감사했는지. Nearly nearly came under the power of God, 예, nearly passed out. 하, 정말 그것을 보고 기절을 하실 뻔했어요. And the second thing was, what took you so long? 그때 그 사람이 하는 얘기가 두 번째가 왜 이렇게 오래 걸렸어? What took you so long? 왜 이렇게 오래 걸렸어? The Lord put you in my heart 10 days ago. 열흘 전에 하나님이 너가 생각나게 10 days ago, I was freaking out, worrying and striving. 하지만 저는 열흘 전에 막 스트레스 받고 막 지금 걱정. What can I do for you? 데이비 내가 어떻게 도와줄 수 있을까? What can I do for you? 어떻게 도와줄 수 있을까? Me being me. 자, 저는 그냥 제 I beat around the bush to get to the point. 그냥 간접적으로 이제 막 얘기를 하기 시작했죠. And I eventually said. 네, 결국에 I have a need. 어, 저에게 필요가 있어요. I need about 2000 Australian dollars. 그래서 호주 2000불 정도가 필요합니다. And says, yeah, the Lord spoke to me to 10 days ago. How can I send it to you? 어, 하나님이 이미 열흘 전에 말씀하셔서 어떻게 보내 I'm like in the fastest way you can think because I I got to pay for the ticket tomorrow. 그래서 내일 돈을 항공비를 내야 되니까 어, 당장 제일 빠른 방법으로 보내 주세요. I got the money the, the next day on Friday at 3 p.m. 예, 그래서 그 다음 날 오후 3시에 제가 그 돈을 받았습니다. Bought the ticket. 그 표를 사서. But I didn't have my visa. 근데 비자는 없었어요. And the visa office had closed at 12:30 on Friday. 근데 금요일에는 비자 사무실이 일찍 닫아요. Never buy a ticket without the visa. 예, 근데 비자 없이는 절대로 여러분 항공비 사지 마세요. And never go to an embassy without all the documents. 그리고 문서가 다 어, 문서를 다 챙기지 않은 상태에서 대사관 가지 마세요. 있었어요. Went to the Australian visa 근데 제가 호주 비자를 받기 위해서 office. 그 사무실에 갔어요. The security guard uh, knew me because I used to go there a lot. 그래서 제가 자주 갔기 때문에 그 경비원이 저를 잘 And said, I'm 알았어요. sorry, we are closed. 어, 죄송해요. 문을 닫았어요. And I'm like, I'm sorry, you are closed, but I'm I'm here. I need to get my visa. 어, 문 닫은 거 아는데 죄송한데 저 비자 꼭 I 받아야 got my 돼요. ticket. 티켓을 제가 샀고. And my ticket says I have to leave tomorrow. 그래서 그제 티켓은 내일 떠나는 걸로 되어 있어. So I gotta leave tomorrow. 그래서 저 내일 꼭 떠나야 됩니다. So he took me to the back office. 그래서 이제 뒷 문으로 데려가셔서. And I said to um, I mean uh, the embassy workers. 예, 그래서 그 대사관에 일하시는 Guys, 분들에게 I gotta go to Australia. 저 호주 꼭 가야 합니다. Here's my ticket. 제 티켓이 여기 있는데 Says, okay, give us some few minutes. 어, 그래 그럼 몇 푼만 좀 줘봐. They talked about it. 그래서 같이 서로 In 얘기했어요. 20 minutes, they came out with my visa 그리고 20분 후에 제가 비자를 with 받았습니다. no documentation that, that they needed. 예, 문서가 전혀 필요 없이. I left for Australia on Saturday. 그래서 제가 토요일에 호주를 위해서 I 떠났어요. arrived in Australia. I left for Australia on Saturday and I arrived on Sunday. 그래서 제가 이제 토요일 토요일에 출발해서 일요일 날 도착했어요. Exactly on the day two years later that the Lord says, "I'll take you to Australia." 그래서 정확하게 2년 전에 하나님이 네가 이날 호주에 도착할 거다라고 말씀하셨죠. And I'm the only student who had all his lecture fees and his outreach fees the day he arrived. 근데 도착한 날 모든 렉처 피와 그리고 아울리치 피를 다 가져온 학생은 저밖에. He that has an ear to hear, let me hear what the Holy Spirit says. 그래서 들을 귀가 있는 자는 들을지어다. What I'm saying, guys, is every one of you can hear the voice of the Father. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 모두가 여러분 모두가 하나님의 음성을 들을 수 Hearing 있다는 God's 거예요. voice is not a gift you are born with. 왜냐하면 하나님의 음성을 듣는 것은 여러분이 가지고 태어났습니다. It's a muscle you develop by being a good listener. 여러분이 잘 들으면서 여러분의 그 근육을 I'll prove it for you 키우시면 in 돼요. the Bible. First Samuel chapter 3, verse 1 to 10. 예, 그래서 사무엘상 First Samuel chapter 3 verse 1 to 10. 3장 1절에서 10절. Samuel one of the best prophets in the Old Testament. 구약 성서에 보면 사무엘이 어, 뛰어난 선지자 중에 한 명이죠. We see the Lord calling Samuel in an audible voice. 예, 그래서 하나님이 환청으로 사무엘에게 말씀하시죠. The first time 첫, 첫 번째. The Lord called him. Samuel woke up and ran to Eli. 이제 사무엘이 이제 그, 그 음성을 듣고 엘라이로 가. Did you call me Eli? 어 엘라 어, 주인님 혹시 no, I didn't 부르셨어요? Call you. Go and sleep. 어 아니다 가서 자라. Second time God called him in an audible voice. 하나님이 또 두 번째 이렇게 말씀하셨어요. Woke up and ran to Eli. 그래서 일어나서 엘라이로 또 갔습니다. 세 번째. Then the fourth time. 그리고 네 번째가 돼서야. If Samuel was born with the gift of hearing God's voice. 사무엘이 만약에 정 정말 하나님의 음성을 듣는 것을 가지고 태어났더라면 God speaking to him in an audible voice. 하나님이 정말 이렇게 실제적인 그 you would have been able to recognize God's voice. 여러분이라면 알아내지 않았을 By the fourth time then Eli said to him. 근데 네 번째가 돼서야 엘라이가 얘기했어요. If you hear the voice, 그 음성을 다시 들을 때, say to the Lord. 주님께 이렇게 고백해라. Speak, Lord, for your servant is listening. 말씀하소서 제가 주의 종이 듣겠나이다. The key in hearing God's voice. 그래서 하나님의 음성을 듣는 데의 핵심은요. Is speak, Lord, for your servant is listening. 어, 주인이 말씀하여 주십시오. 주의 종이 듣겠나이다라는 거예요. 그래서 가장 첫 번째는요. We say, Lord, listen, for your servant is speaking. 예, 근데 많은 경우 우리가 말을 하면서 하나님 말씀해 주세요라고 얘기합니다. So we do all the talking and never the listening. 이제 우리는 듣지 않고 우리의 말만 다, 다 합니다. If you talk to him in prayer for 20 minutes. 네, 여러분이 만약에 기도할 때 20분 동안 말하잖아요. Give him 20 minutes at least to just listen. 그러면 여러분이 20분 동안 하나님께서 말씀하실도록 시간을 But it's also just nice to come and say, Father, I just want to hear your voice. 네, 또 어떤 경우 경우에는 하나님 그냥 주님 음성이 듣고 싶습니다. And sometimes the Lord is so quiet. 어떤 경우에는 하나님의 목소리가 굉장히 작아요. So quiet. 굉장히 작아요. 조용해요. Because if He speaks to you, you will never come back. 왜냐면 진짜 하나님의 목소리를 우리에게 들려주시면 우리가 무서워서 다시는. But sometimes He's so quiet. 가지 않을 거예요. why, 하나님의 몫을 굉장히 조용할 때가 많습니다. Why? Because 왜 그럴까요? He's interested in relationship. 왜냐하면 하나님은 우리와 관계를 계속 하기를 원하시기 때문에 More than to just talk to you. 그냥 여러분에게 말하고 끝나는 He's 것이 interested 아니라 in relationship. 여러분과 계속 관계하기를 원하세요. So when you begin to develop the relationship, 그래서 여러분이 하나님과의 관계를 계속 발전시키잖아요. Hearing God's voice becomes a byproduct. 자 하나님의 음성을 듣는 것은 자연스럽게 일어납니다. Many people run after God. I want to hear your voice. voice. 많은 사람들이 하나님 주의 음성을 듣고 싶어요. But God is saying, I thought you just wanted to get to know me. 어, 근데 먼저 나를 알기를 원한다고 하지 않았냐? Because once you get to know me, 왜냐면 너가 정말 나를 you'll be able to hear my 알아가면 voice. 너는 나의 음성을 듣게 될 거야. We run after the the minor instead of the major. 우리는 항상 그 두 번째를 중요한 것을 첫 번째로 Lord, 생각합니다. For your servant is listening. 말씀하여 주십시오. 주의 종이 듣겠나이다. Should be your prayer. 그게 여러분의 기도가 되어야 합니다. Lord speak. 주 어, 주님 말씀하여 For I want to hear your voice. 제가 주님의 음성을 듣고 싶습니다. Lord speak. 말씀하여 주십시오. And sometimes the Lord is so quiet. So quiet. 어떤 경우에는 굉장히 주님이 조용하세요. I remember the first six weeks of my DTS. 저 DTS 첫 6주 동안 We'll have a time of intercession, 저희가 중보기도하는 시간이 있었어요. and everyone will be sharing all the amazing things they got. 네, 많은 사람들이 그 받은 놀라운 것들을 막 나눴어요. I got a picture. 어, 제가 그림을 or 봤어요. God gave me a scripture. 아, 하나님이 이런 말씀을 주셨어요. And then it would come to me, David, what did you get? 제 차례가 됐어요. 데이빗, 너는 뭐 받았어? Nothing. 아무것도 안 받았어요. Second week, nothing. 두 번째 주에도 아무것도 Third week, nothing. 세 번째 주에도 아무것도 안 받았어요. Fourth week, nothing. 네 번째 주에도 아무것도 안 Fifth 받았어요. Fifth week, nothing. 다섯 번째 주에도 아무것도 안 받았어요. You don't look forward going for intercession. 여러분, 그러면 그렇게 되면 중보기도가 싫죠. Because you almost feel like I'm gonna get nothing. 왜냐면 아니면 아 그럼 나는 오늘도 못 들을 거라고 생각하기 father, 때문에 father, why are you not speaking to me? 아버지 왜 저에게 말씀 안 하세요라고 제가 물었죠. And the father began to say to me. 아버지가 그때 저에게 말씀하시기를 It's not that I don't want to speak to you. 내가 너에게 말하기 싫어서가 I 아니라 really want to speak to you. 난 너에게 정말 말하고 싶다. But I wanted to see if you left if you make up something. 근데 너가 뭐를 그냥 만들어서 만들어내서 Because 나눌지 of the fear of men or the pressure of men. 사람들이 두려워서 그냥 너가 만들어 부끄러워서 말할지 내가 그냥 보고 Now I can entrust you. 이제는 내가 너를 믿을 수 있겠다. Because you won't cook up something, you won't make up something. 왜냐면 이제는 너가 너 자신을 그냥 만들 생각을 만들어 And you and you will not manipulate anything. 그리고 너가 or 조종을 anyone. 하지 않을 거라는 건 상황을 아니면 사람을 조종하지 않을 거라는 The Father was establishing the fear of the Lord in my life. 왜냐면 하나님은 먼저 제삶 안에 하나님을 경외하는 것을 So hearing God's voice becomes easy now. 예, 그렇기 때문에 이제 하나님 음성 듣는 것이 쉬워졌습니다. It becomes so natural. 아주 자연스럽게 나타나요. Just like drinking water. 물을 마시는 것처럼. Should be how hearing God's voice should be everyone to every one of us. 예, 그래서 하나님의 음성을 듣는 것이 그렇게 May we all stand up. 다 같이 자리에 일어설까요? Before I release you for lunch. 예, 점심 시간으로 흩어지기 전에. would you care to repeat this after me? Father, in the name of Jesus. 저 따라해 주세요. Father, 예수님의 in the name 이름으로 of Jesus. 아버지 예수님의 이름으로 Would you teach me to hear your voice? 하나님의 음성을 듣는 것을 가르쳐 주세요. Lord, I surrender unto you. 하나님 제가 주님께 항복하겠습니다. I yield to you. 제가 주님께 엎드리겠습니다. You are a trustworthy father. 주님은 신뢰할 만한 부주, 분이십니다. Re, would you remove the things that hinders me? 저를 방해하는 것들을 제거하여 주십시오. To hear your voice. 주님의 음성을 듣는 데 있어서. I thank you for bringing me on this DTS. DTS로 인도하시 해주셔서 감사드립니다. And everything you want to do in and through my life. 저 주님께서 제 안에 저를 통해서 행하실 일들에 대해서 감사드립니다. Father in the name of Jesus. 아버지 예수님의 이름으로 I give you permission. 제가 주님 앞에 허락을 드립니다. To do that you want to do in my life. 제 삶 안에서 행하고자 하는 것들을 Thank you for your character that it's good. 주님의 성품이 선하신 것에 대해서 감사드립니다. And your voice is gentle. 그리고 주님의 음성이 젠틀한 것에 대해서 감사드립니다. I ask of this. 하나님 이것을 구합니다. In Jesus name. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. Amen. Your homework 여러분의 숙제가 있어요. I want you to take at least 20 minutes this afternoon. 오늘 오후에 여러분이 20분을 아니면 저녁에 20분을 I want you to ask the Father. 아버지께 한번 물어보세요. what He thinks about you. 하나님이 나에 대해서 어떻게 생각하세요? And the second question is how He sees you. 그리고 두 번째는 아, 아버지 저를 어떻게 보세요? What He thinks about you and how He sees you. 나에 대해서 어떻게 생각하세요? 나를 어떻게 보세요? Please, I really ask you to just take some time to do it this afternoon. 그래서 오늘 오후에 시간을 가져 가져서 물어보세요. Because I want the teaching to have application as well. 왜냐면 제가 가르치는 것을 여러분이 적용하기를 원합니다. Then this can help us. 이게 여러분에게 도움이 될 거예요. In the process of uh, of the teaching this week. 자, 이번 한 주간의 강의를 듣는 데 있어서 도움. What God thinks about you. 하나님이 여러분에 대해서 어떻게 생각하는지. How God sees you. 그리고 하나님이 여러분을 어떻게 보는지. Then it will help you with your identity. 여러분의 정체성을 도와줄 거예요. Because what He thinks about you. 왜냐면 하나님이 여러분에 대해서 생각하는 건 so good. 너 생각하는 것이 너무 좋기 But 때문에. 하지만 We don't think that he thinks that about us. 근데 하나님이 나를 좋게 생각하시라고 저희는 잘 생각을 못 해요. So this is a, this is a week of operation. 그래서 저희가 이번 한 주간은 수술 받는 시간이에요. In Jesus name. 예수님의 이름으로. Amen. Amen. Amen. So good, so good.